Laisvoji banga. Patikima informacija, komentarai, muzika. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Labas vakaras. Kūrėme laužą, naktigonė štabas renkasi. Šio vakaro tema – suskrido birda į medį ir singina – arba broma atverta ingviečnasti. Kalbėsime apie pagarbą savo, kuri pasireiškia per kalbą. Bet pradžiai negalima neatsiliepti į šią savaitę atsitikusią tokią staigmeną, aš turiu menį Ševrono pasitraukimą. Ir mes skirsim labai nedaug laiko, tiesiog pakalbinsim šitos istorijos aktyvius dalyvius, kad jie mums paaiškintų, Ar reikia džiaugtis, ar dar reikia palaukti? Skambinsim Jonui Nairanauskui ir pasiteirausim, ką reiškia Ševrono pasitraukimas. Taip, ar turime, pona Joną? Ponas Jonas užimtas, tada skambinam kitam šitos istorijos dalyviui, ponui Elgimantui Salamakinui, Seimo nariui. Jis nesenai labai gražiai pasirodė vienoje laidoje e, iš po stalo kalbėdamas. <laughs> Buvo gražiai laida, jeigu kas matėte. Susėdė trys, trys liūtai. A, turim pana Joną. Labas vakaras, panas Jonai. Gerą vakarą, Ganas Rolandai. Tai sakykit, ar džiaugtis, ar dar palaukti? Dar palauk, gerbiamas Rolandai. Džiaugtis čia nėra ko. Aišku, pradžioje buvo... Alio. Alio. Kur jūs dingot? E, girdžiu. Buvo e, tikėtasi pradžiai, kad e, Ševronas traukėsi iš Lietuvos tačiau iš tikrųjų tai kaip jis vėliau pats ševronas pranešė kad jisai lieka lietuvoje ir tęs savo veiklą tai kokia ta veikla jau mes esam dalinai įsitikinę ir galim tik tai spėlioti. O kaip jūs spėliojate, į kurią pusę? E, jie... Kur jūs taip dingstat nuo mūsų šį vakarą? Tai, Gal, gal su ryšiu kas nors negerai. Jūs negirdit mūsų? Dabar girdžiu gerai, geras Rolandai. Alio. Taip, taip, mes klausim, e, kokias abejonės jums kelia šitas toks pasitraukimas. Jūs laikot įtarimu? E, taip, jis yra tariamas, kadangi jie e, patys juk pranešė, kad jie lieka Lietuvoje ir tęs savo veiklą. Tai jie tą veiklą, aišku, tęs visapusiškai ir jau mes jaučiam dabar iš tikrųjų tą jų veiklą nes jie viena kad jie pasilieka rietavo plote ir kituose plotuose kurie jie turi per LL investicijas, per Minijos naftą. E, ir antra, jau dabar aišku, kad yra siūloma dar vienas plotas ruošiamas konkursui, tai vadinamas kaltinienų plotas. Ko gero, kad čia irgi šitas grubonius grėps ir šitą kasnį. O dabar jie, jie savo veiklą pradėjo dar stipriau, turiu menį, sukėlė didžiulę puolimo kampaniją prieš e, žmones kurie stengiasi apginti savo žemę prieš politikus e, ir prieš eilinius žmones net ir mokslininkai jau yra jiems užkliuvę e, ir ieškoma ten jų biografijų visokiausių tų dėmelių o mes jau žingaitystėj tai ypatingai jaučiam tą dėmesį nors mums ir anksčiau jo netrūko Taip, kad jie niekur e, nedingo iš Lietuvos. Čia tiesiog taktinis manevras, taip? Ir jie, e, kaip sakant, ramybė mums tik sapnuojasi. Čia yra tam tikras manevras ir e, jie paleido savo skalikus, kurie ieško ostinėje ir kūrė tokią atmosferą, kad čia jos vėl puls ant kelių kažkas tai ir iš naujo kvies. Ir dėja, tokių žmonių pas mus yra, ypač politikų, kurie nenori paleisti savo šeryklos. Suprantama, suprantama. Aišku, O aš jau galvojau, kad mes galėtume šampano taurę sudaužti su jumis eterį. Taip, jau buvom išėmę iš šaldytuvo. A, <laughs> ir vėl įdėjot atgal, ne? Dėja, dėja, teko gražinti atgal. Varko, gerai, palauksim dar. O dabar kalbam su Algimantu Salamakinu. Labas vakaras. Labas vakaras. Pons Algimantai, tai ar jūs dabar visada iš po stalo kalbėsit? Kaip toj laidoj. Supratau, ką turit galvoje. <laughs> E, na, bet buvo tokia situacija, aš tikrai negalėjau ateiti į Edmundo Jokelaičių laidą. Tai jie, na, tai prie mane pristojo, kad aš buvau Kaune, kad bent Kaune e, duoti interviu. Nu, Supratau, nu, mes jokaujam, aišku, nors atrodė tai labai jokingai. Nu, jukingai, bet, bet e, visiškai nejukingai atrodo, kada valstybinė televizija pasikviečia tris žmonės pučiančius į vieną dudą. Ne, keturi. Nes... Ale, e, teisingai, dar ir vedėją pridėkim, taip, e, kuris visiškai neobjektivus. Keturi prieš vieną. Taip, keturi prieš vieną. Taip. Ir, o, ir niekada nebūna priešingai, kad keturi būtų, pavyzdžiui, jūsų pozicijų, vienas jų. Nu, mes valstybiniai televizijai mokame apie 60 milijonų į metus. Nu, sakau mes, nes... E, taip, taip, be, mes visi mokam, mes visi mokam. Tai atkyla klausimas, už ką mes mokam. Nu, čia yra klausimas, aš nežinau, ar... Olgos dydis, bet mes čia ne apie juos šiandieną šnekam. Tai, pons Algimantai, e, ponas Nairanauskas sako, džiaugtis dar anksti. Jūs pritarėt šitam? Ne, kodėl, man atrodo, procesas baigėsi, padėtas taškas ir viskas. Bet kad jie pasilieka, jie patys sako, mes pasiliekame, eisim kitais keliais. Ne, nu ten yra e, LN investicijose, jie turi akcijų, bet tai nereiškia, kad jie, sakysime, galės ieškoti skalūnų dujų. E, jie gali ieškoti naftos, visą kitą, bet su skalūnais tai padėtas taškas. Sakykit, o ES balsavimas dėl poveikio aplinkai vertinimo mums padės? Ne, tai be abejonės, daug kaip jis gali padėti. E, čia vat, man e, labai malonu, aš žiūrėjau, skaičiau stenogramas visas ir e, turbūt pirmą kartą Lietuva buvo minima kaip pavyzdinė valstybė Europos Sąjungoje, kas labai retai būna, kad mes pirmieji įvedėme, reiškia, planuojamus ūkinis veiklos įstatymę pavaskalūnų dujų. Tai jie ten ne tik mūsiškiai kalbėjo, tarp kitko ir konservatorė Morkūnaitė gyrė Lietuvą kad šitą žingsnį mes pirmieji žengėme pavasario sesijoje ir dabar visa europa turės kaip ir lietuva e, įvesti tą sistemą tai yra pavas reikalingas bus skalūnų dujom tai dar vienas momentas ten skambėjo tokia mintis kad mes pataisėme dar vieną įstatymą tai žemės gelmių įstatymą ir buvo kalbama apie tai kad ar nereikėtų europai taip pat imti pavyzdį iš lietuvos ir taip pat e, žemės gelmių įstatyme įvesti tas nuostatas dėl skalūnų ką padarė lietuva Supratau. Tai šį kartą mes veiksim su Bruseliu kartu, jeigu jau ja, nu, prisireiks. Nu, kaip taip e, aišku dar e, balsuos komis, e, reiškia, komisarai dėl tos nuostatos, mhm. bet manau, kad yra padėtas taškas. Na, nu, kaip padėtas taškas, aš nesakau, kad mes pirmaujantės, man labai patiko penktadienį išgirsta žinia, kad Prancūzijos konstitucinis teismas visiem amžiam uždraudė hidraulinį ardymą Prancūzijoje. Ten buvo jų prezidento toks pasakymas, kad kol aš būsiu prezidento. Taip, taip, jis jau seniau yra tą pasakęs, ja? Ne, bet tai penktadienį buvo priimtas. Pakartoju dar. Ne, tik konstitucinis teismas priėmė nutartį, kad Prancūzija hidraulinio ardymo mhm. niekuomet nevykdys Prancūzijos teritorijų. Tai jie aplenkiamos. Nu, mes irgi mhm. galėtume žengti šitą žingsnį, aš esu paruošęs kreipimas į konstitucinį teismą, nežinau ar surinksiu parašus, bet planuoju irgi patikrinti konstituciškai, ar Lietuvoje šitas veiksmas galimas. Sakysime, ir tos cheminės medžiagos e, naudojimas, nors įstatymą mes daug maž apribojame diskutuojame bet čia truputį e, mūsų kolegos primėme įkalė, kaip pasakau, vieną vynį, kad dabar įstatymė skamba žemės e, gelmių įstatymė tokį nuostatą, kad žemės gelmėse Lietuvoje negalima laidyti cheminių, bakteriologinių, kitokio ten medžiagų, toksinio, išskyrus hidraulinių ardymų metu. Tai va šitą nuostatą aš norėčiau apskūsti konstituciniam teismo ir galbūt gausim tokią nuostatą kaip prancūzijų, kad Lietuvoje irgi tas veiksmas negalima. Supratau, dėkui Jums. Ačiū. Dėkui. Taigi štai, baigiant nedidelę dalį apie skalūnus, nu, šampano gėrimas matyt atidinamas, bet šiokios tokios taktinės pergalės yra. O dabar e, tęsime laidą ir šiek tiek jūsų komentarus apžvelgsime. Pradėčiau aš nuo žmogaus pasirašusių Herkus Monte. Jis kalba apie e, lietuvę gyvenančią Toli nuo Lietuvos, kitame žemynė, Pietų Amerikos žemynė, Juratės Tatkutė de Rozalės. Jinai tyrinėja mūsų istoriją ir kodėl aš atsilipiu į šitą Herkomontis komentarą. Jis ten kalba apie jos knygas, jūs pas, paskaitykite jo komentarą. Labai rekomenduoju Juratės Destatkutės knygas ir man labai malonu, kad susišaukia su tam tikrais darbais, kuriuos mes darėm 20 metų atgal, daugiau netgi. 88-9 metais, kada aš redagavau Kauno Aida, buvo toks laikraštis sąidžio laikais. Tai mes ten spausdinom vienos Juratės Statkutės knygos ištraukas. Jis vadinosi lietuvių kalbo, baltų kalbų pėtsakai Iberijos pusęsalį, berot šitaip. Tai yra rašytoja, istorikė, kuri parodo visiškai kitą istorijos traktuotės galimybę. O atsiliepdamas dar į Herkaus Montės pasirašiusio mintis, aš čia nenoriu plėstis, mes kada nors padarysim visą laidą skirtą apskritai istorijai. Bet trumpai pasakysiu tik tiek, kad istorija yra didžia, didžia dalim mitai. Ir kada kažkas bando kabinėtis prie smulkmenų ir greuti tos mitus, tai nereikia manyti, kad to negalima padaryti, sakykime, Prancūzijos istorijos kontekste, Vokietijos istorijos kontekste. Visos istorijos, jeigu pradėsi labai atidžiai iščiupinėti, ten gali rasti labai ir labai daug silpnų vietų. Čia aš kreipiuosi Lietuvos istorikus, kurie kartais būna šventesni už Romos popiežių, žiūrėdami į mūsų istoriją. Beje, šitame kontekste labai rekomenduočiau ir kitos mūsų autorės, lietuvės irgi gyvenusios išeivyje, Marijos Gimbutinės knygas, kuri irgi pas mus taip yra nelabai apie ją norima šnekėti, nes mūsų istorikai yra susidarę savo tam tikrą konceptą ir neįsileidžia kitų versijų. O šiaip jau ne mano pasakyta, kad istorija yra politikos tarnaitė. Ir e, geriausiai parodo tai mūsų pačių pastarėjai 20-30 metų. Lietuvoje ir šiandieną yra gyvi istorikai, kurie vieną rašė prieš 20-30 metų ir visai ką kitą rašo šiandieną, nes yra kitoks politinis užsakymas. Taip, kad tas, tas vyksta nuolat kova už istoriją. Kova už istoriją. Skamba paradoksaliai, bet kova už istoriją vyksta nuolat kiekvieną dieną ir vyks ateityje. Ką beje mes matom ir, jeigu kalbėsim apie dabar šitos reikalus su e, Baltijos šituo kanalu ir taip toliau. Tai yra vis kova už istoriją. Dabar kitas komentaras. Povilas rašo. Jeigu žaisim pagal taisyklės, kuriomis laimėti, to lygų aplošti kazino. Tai kam mums ta sistema? Kitaip sakant, jeigu aš teisingai suprantu, Povilas nori pasakyti, kad e, ta politinė kova arba bet kokia kitokia veikla visuomeninė, jinai vyksta tam tikrose rėmose. Taisyklės yra sukurtos ne mūsų ir kaip prieš kazino negalima laimėti, taip ir čia niekada nelaimėsi. Bet tada iškyla e, klausimas arba variantai teisingiau Povilai. Tai vienas variantas – nieko nedaryti – gyventi savo vieno asmeninį gyvenimą ir apskritai nedalyvauti visuomeninėme gyvenime. Yra tokių žmonių, yra tokia galimybė. Kita galimybė – revoliucija. Bet revoliucija tai irgi yra <laughs> sistemos ir jos taisyklių dalis. Ne veltui sako, kad revoliucija daro romantikai, o naudoja cinikai. Ir paskui revoliucija valgo savo vaikus. Visos revoliucijos baigėsi tik tai dar blogesnė padėtim. Ir neveltui vienas iš komentatorių pasirašęs e, vardu Aušrys sako, aš labai bijau staigių permainų. Ir jis sako, aš bijau Europos Sąjungos griuvimo. Jis, e, matydamas tas, kas darosi šiandieną su finansų krize, jisai bijo, kad nebūtų ta griūtis ir net neštų nelaimės, mums dar didesnės negu pati ta sistema. Ir tame yra racijos. Bet aš dar pridėčiau trečią variantą. Tai kaip sakiau, atsiliepiant į tai, kad jeigu žaidi pagal taisyklės, e, kurios ne tavo sukurtos ir tai yra kaip tolygo aplošs kazino ir ką mums ta sistema, tai yra trys variantai veikimo. Nieko nedaryti, tiesiog revoliucija, kuri mano supratimu irgi nieko nepaduos, nepadarys, o bus tik dar blogiau. Ir trečias dalykas – lošti šitos sistemos rėmose. Ir nesutikčiau su jumis, kad tai yra visiškai beviltiška. Tas pats Ševrono pavyzdys rodo. Kažkiek, matyt, prisidėjo ir mūsų visos visuomenės veikla jo pasitraukimo istorijoje. Bet yra dar gražesni ir tokie iškilesni pavyzdžiai. Vengrija, kuri sugebėjo į Seimą atvesti e, politinę jėgą su didelė dauguma, Ir jinai pradėjo priiminėti sprendimus, e, kurių, pavyzdžiui, visiškai nelaukia Tarptautinis valiutos fondas, e, Briuselio viršininkai. Aš turiu meni pirmiausia, kad ir tą pačią žemę uždraudė užsieniečiams e, supirkinėti ir, ir daugelį kitų dalykų. Toliau aš galiu paminėti Islandiją. Visiškai maža valstybėlė, 300 tūkstančių žmonių. Bet veikdami vienoj krypti, Jie sugebėjo pasiekti stulbinančių rezultatų. Čia noriu vėlgi visada pabrėžti vieną dalyką. Nereikia įsivaizduoti, kad galima kažkokius stebuklus padaryti ir apskritai pasaulį pakeisti. Bet įtakoti, mano supratimu, galima net ir šitos sistemos rėmose. Ir štai vienas iš pačių paskutinių pavyzdžių, tai yra Prancūzija. Vakar įvykę rinkimai viename Prancūzijos regione davė pergalę nacionaliniam frontui, tai yra Marina Le Pen. Tai yra politinė jėga, kurios pažiūros, man atrodo, teisingos. E, aš e, tie, kurie nežino, pasakysiu jos penkis reikalavimus. Marinos Le Pen, jinai dalyvavo prezidento rinkimuose štai su tokiais šūkiais. Išeiti iš eurozonos, išeiti iš Europos Sąjungos, išstoti iš NATO – gražinti gamybą atgal į Prancūziją ir apriboti imigrantų plūdimą į Prancūziją. Ir štai jos žmogus vakar laimėjo pirmą svarbę pergalę Prancūzijoje ir reitingai rodo, kad šitos partijos įtaka Prancūzijoje auks. Nors iki tol jinai irgi buvo laikoma nesisteminė partija ir buvo manoma, kad loždama sistemos rėmose niekada nelaimės. Taigi štai. Toliau, Juozas rašo. Juozas rašo. Nuostabiausia, kad toks technokratinių pasaulių atstovas kaipo aš, jis turiu meni mane, sugebėjo emocijos veiksnį įžiūrėti. Jis turiu meni buvusią laidą apie čiubį čekerį, kur mes kalbėjom tikrai apie emocijas. Toliau vis tęsi. Čia jau šis tas. Ir derėtų pasakyti ir technokratams, ir labiau išmintingiems žmonėms, rašo Jozas, kad gyvename laikotarpyje, kai širdies impulsas gali pakeisti planetą. Ir toliau jis rašo, drįskite. Čia man susišaukia su Povilo komentaru, kuris mano, kad laimėti neįmanoma, Jozas sako, drįskite. Aišku, aš suabejočiau, ar tikrai šitie e, technokratai visada pralaimi tiems kitiems, kuriuos jis vadina labiau išminti, išmintingesniais. Bet čia palikim šitą ateičiai. Tai yra vienas dalykas. Dažnai tas gyvenimas širdies e, poveikyje, kada nėra proto kontrolės, na, jis dažnai <laughs> nuveda ir visai ne ten. Supratat, emocijos yra slidus dalykas. Jos yra labai geras dalykas, bet valdyti jas reikėtų. O kad e, Juozas vadina mane technokratiniu pasaulio atstovu, aš tai kiek nustebęs. Gal jis nežino, kad aš esu ir sąžio laikų dainų autoriumis, tame tarp ir pabūdami ir kelkimis. Čia mano daina, pons Juozai. Taip, toliau. Štai kokį klausimą kelia Arnoldas S. Jis peržiūrėjo įrašus mano internete ir štai ką jisai sako. Puikiai suprantu, apie ką kalbama. Bet kai įstatau save į paprasto žmogelio rolę, kyla vienas platus ir atviras klausimas laidos vedėjui. Ką žmonėms daryti, kad jie nebūtų ateityje sumalti? Klausimas nepaprastai svarbus ir tuo pačiu nepaprastai sudėtingas atsakymui. Iš esmės, šitos laidos, kurias mes daromos, jos irgi yra skirtos tam, kad tas žmogus nebūtų sumaltas. Aš Arnoldai pasakyčiau, kad ateityje gali būti sumalti ne tik tie paprasti žmoneliai, o visi mes būsim malami. Iš esmės mes ir esam malami be perstojo istorijos. Aš dažnai kartuoju tokį pavyzdį. Atsisukim 20-30 metų atgal arba 40 metų laikotarpį buvusi paimkim ir bet kokioj pasaulio vietoj – Ir jūs pamatysit, kad tie 40-50 metų yra kupini stulbinančių įvykių, kurie keitė tiesiog daugą, fantastiškai keitė. Pat paimkit 50 metų atgal, bet kurį regioną. Išskyrus vieną kitą gal tokią ramesnę šalį kaip Šveicarė. Tai dabar, jeigu mes matom, kad uždėję 50 metų tokį rėmą, mes visur matom stulbinančias permainas, Tai tada kodėl mes įsitikinę, kad būsimi 50 metų bus kitokie? Aš esu įsitikinęs, kad jie bus taip pat kupini, stulbinančių perminų, apie kurias mes dabar net pasvarstyt negalim, nes net neįsivaizduojam jų. Ir štai kaip elgtis, kaip elgtis mums visiems, kad tose perminose nepasimestume, kad išliktume. Iš esmės šita laida ir skirta. Ir bus skirtos kitos laidas. Vat būtent tam. Kol kas tik taip galėčiau atsakyti Arnoldui, bet bandysiu atsakyti visą seriją būsimų laidų. Dar pridėčiau iš tikrųjų, Arnoldai, pasaulis ne toks, kaip daugeliu atrodo. Pasaulis yra dėja, bet jis yra ne toks, kaip daugelis, kaip jums pasakyti, kaip daugelis net nenori matyti, koks jis yra. Daugelis žmonių bijo matyti pasaulį tokiu, koks jis yra realiai. Jie nori gyventi savo iliuzijose. Apie tai yra kalbėję daugelis garsių pasaulio žmonių, kad žmogus nori iliuzijų. Dėja, tai yra realybė. Na ir pabaigai, jau mes perinam prie laidos temos, kaip sakiau, mūsų laida tai yra, taip, su jumoru pavadinta suskrido birda į medį ir singina, arba broma atverta ingviečnosti. Kalbam apie pagarbą savo, apie savo kalbą, apie jos kūriamą aplinką. Ir štai ką rašo Omė. Kas mus valdo, to kalba ir kalbam. Taip, taip. Deja, taip. Tik klausimas, ar sutampa visada šiuo atveju Lietuvos ir tų pasaulinių jėgų, kurios šiandieną mumis manipuliuoja interesai. O taip dėja ne visada yra. Ir dabar perinam jau prie pačios laidos, prieš tai paklausykim vieną dainą. reklama. Bičiuliai, folkroko grupė Žalvarinis kviečia į akustinius rudens koncertus. Spalio 18 dieną Palangoje, spalio 19 dieną Panevežyje, spalio 24 dieną Kaune. Tura Vainikos finalinis koncertas Šventos Kotrinos bažnyčioje Vilniuje. Programoje naujos dainos svečiuose žymiausi Lietuvos instrumentalistai ir specialiai tam suburtas choras laukiame jūsų lapkričio 6 dieną 19 val. Bilietus rasite tiketoje. Novelba. Prancūziškai elegantiški bosanovos huliganai. vėl vakar, lapkričio 13 dieną Vilniuje. Informuoja portalas Erikas LT, radijas laisvoji banga. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Šita dalis naktigonės pavadinta Anuo metru senom, dabar anglėjam. Žinot, lengva kalbėti, kai gali šnekėti skaičiais. O šiandien mes kalbam apie tokius dalykus kaip savigarba, savimonė. Tai daugam atrodo vėjai tiesiog kažkokie. Bet mano supratimu, kaip tik va tokie vėjai ir užputė Ignaliną, nuputė telekomą į Suomių rankas, dingo kažkur laivynas, O tai jau yra skaičiai, konkretų skaičiai, tai yra duona, vanduo, maistas. O viskas prasideda nuo savimonės, nuo savigarbos, nuo požiūrių į pačius save. Ir štai aš jums papasakosiu vieną vaizdelį, kuris gal ir paskatino mane šitą laidą padaryti. Prieš keletą metų stoviu aš parduotuviai eiliai ir yra ledų toks šaldytuvas, ten daug įvairiausių ledų. Ir viena moteris prašo, kad pardavėja ją išimtų ir parduotų ledus. Jis sako, so all ledų norėčiau. Pardavė sako, pas mus nėra tokių ledų. Nu kaip nėra, sako, va, parašyta, so all ledai, sako, so all. Jos ten geria tą penketą minučių aiškinosi, ar yra tokie ledai, ar nėra tokie ledai. Be abejo, tie ledai vadinosi tų sąmoniai, kurie juos e, taip paruošė pardavimui? Be abejo, cool. Bet jūs man pasakykit, ar yra būtina paprastam Lietuvos žmogui pasižiūrėjus į lietuviškų ledų šaldytuvą žinot, kad ten parašyta cool, jeigu ten so all parašyta. Na, tą galima priimti kaip tam tikrą humorą, bet visiškai nejuokingai atrodė šiemet, kada Lietuva pradėjo pirmininkavimą Europos Sąjungai, benai jau Benė jinai tuo ir baigs tą pirmininkavimą. Ir kasgi jau čia atsitiko tokio ypatingo. Pamenat, kiek buvo aistrų? O, pirmininkausim. Jis jau įpusėjo, tuo jau užsidarys. Bet aš ne apie tai. Štai kai buvo atid... mūsų pirmininkavimo pradžios ceremonija, Vilniui buvo sakomos iškilmingos kalbos. Kalbėjo Europos komisijos pirmininkas Barozo, kalbėjo angliškai, vertimo per valstybinę televiziją nebuvo. Kalbėjo mūsų prezidentė, kalbėjo taip pat angliškai, vertimo taip pat nebuvo. Tai, žinot, jeigu nu, tokie dalykai vyksta valstybiniu lygiu, tai ko paskui norėt, kad kažkas rašo sol ledai, rašo, pavyzdžiui, tokie didžiuliai skydai drive in. Taip aš suprantu, kad tai reikia tar drive in. Bet ar tikrai kiekvienas lietuvis – turi imperatyvą suprasti, kaip reikia tarti šituos žodžius. Ar tikrai jis privalo šitai žinot? Tokių pavyzdžių yra begalės, begalės. Už tada aš sakau, mes anuo metru senom, o dabar anglėjam, bet yra vienas skirtumas tarp to rusenimo ir anglėjimo dabar. Anuomet mums skaudėjo Mes matėm rusų kalbos e, kartais per didelį kiekį Lietuvos kalbiniai erdvėj ir mus tas jaudino. Mes bandėm su tuo kovot, priešinomės ir tai duodavo netgi rezultatus. Pavyzdžiui, Kaune ant vitrinų tos rusiškos raidės pastoviai traukėsi, kaip kur ir visai buvo išnykusios. O dabar, kai mes anglėjam, mes to net nebepastebim. Mes nematom problemos daugelis tame. Mes dabar pakalbinkim, pakalbinkim ponę Daivą Vaišnienę. Labas vakaras. Labas vakaras. Pone Daiva yra valstybinės lietuvių kalbos komisijos viršininkė. Žiūrėkit, ponė Daiva, aš sakau, neverkim prie kapo narsiųjų draugų, kas krito kovoj tie didvyriai. Nebūkime čia tokie perdėm jau šventesni už Romos popiežius, bet iš principo. Kaip jums atrodo? At padėti su mūsų kalba. Jūs esat valstybinė institucija, ar ne? Taip, mes valstybinė institucija. Ir kaip jūs jaučiatės? Eh, mes jaučiamės taip, kad mes atliekame savo darbą, kiek galime pagal savo, na, pagal savo jėgas ir galimybės įdaryti. Tai kalbos komisija jį prižiūri, kaip įgyvendinamas valstybinės kalbos įstatymas. O druskininkose Snow Arena jums ne... Na, <laughs> žinot, įstatymai yra įrašytos kelios nuostatos, eh, tai yra tos rytis, kur lietuvių valstybinė kalba yra privaloma. Įstatymais negalima sureguliuoti visko ir ypač mūsų turbūt mąstymo dalykų ir mūsų savimonės dalykų. Jokių įstatymų nepriversi mylėti savo kalbos, nepriversi gerbti savo istorijos. Taip, Jeigu tu pats to nejauti, tai gali būti dešimtis gerų, protingų įstatymų. Be abejo bet rezultato nebus. Tai jūs klausite apie Snow areną, aš galiu kalbėti apie kitus pavyzdžius. Man keista, kai Lietuvos verslininkai e, dabar, kai juridinių asmenų pavadinimai turi, na, turi būti lietuviški, jie turėjo būti lietuviški nuo 1995 metų, bet iki šiol na, jų tokių nebuvo reikalaujama. Dabar, kai pradėta jų jau pagal įstatymą reikalauti, tai yra ir yra pradėtas įgyveninti valstybinės kalbos įstatymas, tai kilo didžiulės, e, didžiulė, didžiulė prieš priešą, pasirodo verslui trukdo lietuvių kalba. Nors yra tokios didžiulės bendrovės kaip Dubroliai, Vičiūnai, Achema, kurie vadinasi lietuviškais pavadinimais ir jiems tas netrukdo veikti. Beje, Vičiūnai veikia pasaulinėje erdvėje. Taip, Na, tai aš tą noriu pasakyti, yra Hema ir du broliai, kurie prekiauja garsiausių mhm. e, že, prekių ženklų drabužiais ir, ir su jais bendrauja ir Prada, ir kiti garsiausi dizaineriai ir nesipiktina, kad jie vadinasi du broliai. Gal net greičiau priešingai jiems kaip tik yra smalsiau ir įdomiau o kai kurie verslininkai sako kad jeigu užsienyje nesupras iš karto kuo iš pavadinimo kuo užsiima jų bendrovė su jais esą niekas nekalbės tai aš norėčiau paklausti ar lietuvos verslininkai taip pat pamatę prancūzišką ar vokišką ne, pavadinimą, ne. iš karto nu, parodo pro duris lauk tam, tai verslo partneriai ir sako, mes su jumis nebendrausime, kad ir kokie jūs būtumėt uh, geri ir kokybiški, nes, jūs, mes, nes mes nesuprantam jūsų pavadinimo. Tai čia yra tiesiog mūsų pačių turbūt savimonės dalykai, o jie yra sunkiausiai pataisomi ir reguliuojami. Taip, o žiūrėkit, <laughs> čia aišku truputį ne į temą, bet vis tik. Ar bebras ar bebras? <laughs> bebras. Vis tik reikia sakyti bebras? <laughs> Taip. Tai ir kedras? Kedras yra tarptautinis žodis. A, ir dėl to. yra lietuviškas žodis. O iš kur čia staiga visą gyvenimą buvo bebras, staiga bebras pasidaro? Na, žinot, aš galėčiau jums dabar pasakyti taisyklę. Ne, nereikia, nereikia, tiek to. Ja, ja. ir A. <laughs> Priimam tiesiog kaip įsakymą, taip? Bet, suprantat, jokingai atrodo, kai e, mūsų kalbininkai štai, na, sako ar bebras, ar bebras, ten ar gegužė, ar gegužė, ir tuo pačiu yra snow arena, yra pay post ir panašiai. Ne ten kažkur visai akcentai dedami. Aš manau, kad turi būti ir ten, ir ten. Jeigu jūs kalbate apie kalbos sistemą, kaip taisyklingą kalbą, tai, na, manau, kad kalba turi būti taisyklinga. Nu, turi, kas ginčia. Turi būti. Ir varto, vartosena turi būti. Vartoti reikia ten, kur privalu. Tai yra du neatskiriami dalykai. Tai pirmasis jūsų minėti pavadinimai būtų vartosenos dalykas, antrasis būtų kalbos taisyklingumo dalykas, kurį nustato kalbos sistema, kurį nustato kalbos normos. Taip, jūs mokėsit, pasiaiškit, mes suprantam šitą, bet žiūrėkit, Jūs kaip komisija, ar bent galite įtakot, kad nors valstybinės įmonės laikytųsi mūsų tų įstatymų lietuvių kalbos. Aš jau suprantu, kad privatininkai čia šėlsta į visas pusės. Bet juk tas pats peipos, tai yra valstybinė įstaiga. Taip, e, aš visiškai suprantu, ką jūs sakote ir manau, kad yra negerai, kai valstybės įmonė patys valstybės piliečiams toje valstybėje, kur valstybinė kalba yra lietuvių, perša arba pateikia pavadinimus nelietuvių kalba. Bet ar jums... Ir nelabai trūks... aiškus, kokie argumentai. Taip, taip, bet žiūrėkit, jūsų komisija, kaip čia pasakyti, jinai turi kažkokias galias? Ar Dėlės gali tik rekomenduoti? Gali, šiuo atveju gali tik rekomenduoti. Tik rekomenduoti. Mes tą padarėme, nekartą rašėme ir susisiekimo ministerijai, Lietuvos paštui kad, net, kad ne, ne, ne, nebūtų taip daroma ir, ir viešai bandėme. Ne, nu, bet jeigu tik tai rekomendacinio, jūs nubaus negalit. Pareikalaut panaikinti užrašą, negalit. Komisija nebaudžia, yra inspekcija, bet ir šiuo atveju negali nubausti, nes yra įregistruota kaip prekių ženklas. Mes jį paskui kalbinsim, tai jis mums paaiškės savo. Taip. Gerai, supratam, ponia Daiva. Taip. Dėkui. Taip, dėkui. Dėkui. Jau. Štai ką parašė komentaruose Laura. Jinai klausė, kurie politikos ar kultūros veikėjai verti dėmesio? Na, Laura, žinot, rekomenduoti jums politikos ar kultūros veikėjus aš nesiimsiu, bet ta pati Juratė Statkutė de Rozalės labai rekomenduoju. O dabar mes pakalbėsim su rašytoja Vidmantė Jasiukaitytė, kuri, kuri irgi, vat, Laurai, aš ją rekomenduočiau. Vidmantė, labą vakarą. O, labas, labas. Vidmantė, Laura, sako, ką parekomenduotumėt? Aš rekomenduoju Vidmantė Jasiukaitytę, o tu parekomenduok kokias tai savo knygas, Laurai. Am, Laura, o kiek metų Laurai? Nežinau, nežinau. Aha. Bet sprendžiu, nu, tai kad jau nemaža. Nemaža, bet turbūt dar ne, ne, ne pensininkė. Panašu, kad nu, ne. Aha. Nu, nu reiškia kaip moteriai, moteriai, mums reikia jausmų, mums reikia grožio, mums reikia, e, aš aišku rekomenduoju savo pirmą prozą, kuri, e, kur, kai, kurią aš rašiau, būdama tikrai nemanydama, kad yra blogis ir kad jis turi reikšmę mūsų gyvenime. Tai yra stebuklinga patvarių žolė, Stebuklinga patvarių žolė. Taip, taip. Tai, tai jinai, nu, tapo, mane padarė garsiai iš karto tą knygą. Išversta e, į, į kalbas kitas, taip? Į ispanų, į ispanų. Ispanų kalbą. Ispanų. Ir dabar, e, ir dabar reiškia, kitą knygą nori leisti ispanų kalbą. Aš rekomenduočiau Mariją Egiptietę. Tai yra knyga iš e, tokio ciklo, reiškia, žmogaus ir santykių su tuo, ką mes vadiname Dievu bet e, kadangi tai yra Marija Egiptietė, realus e, personažas gyvenęs e, penktam amžiui mūsų eros, atsiskyrėlė, praleidusi daugybę metų dykumoje. Bet man te mes turinio nepasakokim, jo. bet tiesiog, jo. jeigu dar vieną kitą pavadinimą ir einam prie esmės mūsų pokalbio. Nu taip, reiškia. Na. Aliu. Kur dingo Vidmantė? Dingo Vidmantė kažkur. Pabandykim dar persukti. Kol mes susisieksim su Vidmantėje Šiukaitytė, aš noriu, na kaip čia pasakyti, šiek tiek ir, ir pagirti, ir jeigu kas nežino, parekomenduoti Vidmantį. Tai yra iš dabar gyvenančių turbūt viena iš stambiausių mūsų rašytojų. Tiek savo kūrybos apimtimi, tiek savo E, pasaulių, kurias, kuriuos jinai kūrė kalba kaip instrumentu, lietuvių kalba jinai kūrė. Lietuvių kalba yra jos instrumentas, jos e, spalvos. Todėl mes ją ir kalbinam šitame pokalbėje apie lietuvių kalbą, apie pagarbą kalbą, apie kalbinę aplinką, nes jinai operuoja šitais dalykais. Vidmantė, kur dingai? Žinai, atsiprašau, aš miške sėdžiu. Tai miške yra... sėdžiu. Taip. <laughs> tai, aš tai kad tamsu jau. Tai tamsu, bet aš rašau romaną trobelėje A. ir, ir čia ne, nepagauna kažkokių bangų, tai aš tai atsiprašau, kad įsijungiau. Taip, Vidmantė, a, kaip tau atrodo va šita situacija, kurią aš apibūdinu, kad anuomet rusenom, o dabar anglėjam? Anglėjam, anglėjam. Mūsų, jau... mūsų kalbinė aplinka kinta. kinta kaip, kaip baisiai. tavo rašytojos širdis visą tą jaučia? Žinai, Rolandai, aš kalbą atradau, suvokiau kaip absoliučiai unikalų, nepaprastą reiškinį. Kaip, ar girdi mane dar? Girdžiu, girdžiu, girdžiu. Reiškia, kaip nepaprastą kosminį reiškinį. Ir kad tai yra visos evoliucijos bendrakeleivė. Kada mes nieko neberandam parašyta apie gilę praeitį ir kad archeologai nebegali nieko pasakyti, mes kreipiamės į kalbą, Ir mes atrandam, kad kažkada mes gyvenome greta su tuo ir su tuo. Gyvenome tuo labiau, kad, Vidmantė, lietuviškų rašytinių šaltinių praktiškai nėra senų. Nėra. O taip, kalba yra viena taip, iš seniausių. Taip. Taip. Juk yra pripažįstama, kad lietuvių kalba tai yra viena iš seniausių pasaulio kalbų, išlaikiusi taip, tokį taip. mažai pakitusią formą. Taip, taip tai yra viena iš archajiškiausių kalbų ir jinai yra nepaprastai įdomi tuo labai sudėtinga yra jeigu bendrai paėmus tai jinai yra po sanskrito ir senovės senosios graikų laikoma reiškia trečia pagal sudėtingumą ir mūsų priegaidės tai yra žemaičių tarmė pavyzdžiui turi keturiolika priegaidžių kurias gali tiktai ne žemaitis jų net neatskiria suprantat tai aš aš noriu pasakyti kad kalba yra visos mūsų pasaulėjau tautos išraišką, kurią mes susikūrėme per milijonus metų, per visas patirtis, per visus santykius su visko, kas mūsų supa. Ir kai mes kalbam, mes turim žinoti, kad tai yra Mm, kaip čia pasakyti, tokia vibracija, kiekvienas žodisgi susideda iš garsų, o kiekvienas garsas turi savo dažnį, turi aukštį, reiškia, turi tą vibraciją. Ir va to žodžių bangos kiekvienoje tautoje, jos yra visiškai skirtingos ir jos sudaro tarsi orkestrą. Ir, ir tas orkestras, jis išreiškia užkoduotą absoliučiai unikalų ir absoliučiai nepakartojamą santykių su realybė. Ir tai yra brangiausia, tai yra turtas. O ypač Vidmantė šitoj vietoj, supra, jeigu kalbam apie tas vibracijas, mesgi turim mažybinių žodelių. Daugybė Oi. formų mažybinių, sesuo, seserėlė, sesiulaitytė. Mums kitos žinomos stambios kalbos nieko panašaus neturi. Supranti, Rolandai, reiškia, mes suvokiame būti labai švelniai, nepaprastai, kurioje vyksta labai švelnus santykiai, jokios agresijos, santykiai su gamtos jėgomis, mes kontaktuojam, e, bendraujam. Mes juk net keiksmažodžių neturim savų. Mūsų keiksmažodžiai yra žaltys, rūpužė karvė, gyvatė raudonoji. Na nu, ir dar koks nors toks naujadaras kaip subinė medinė, sakykime. <laughs> Yra toks. O reiškia, o diminutyvai mūsų, tai žinot, yra dabar kas įvyko su tuo, yra tragedija. Žmogus dainuodavo anksčiau ir jie dainuodavo seserėlę, brolužėlį, motinėlės ant galvėlę. Įsivaizduojat, ir viso to neliko. Galbūt jis namuose už stalo nekalbėdavo taip, mamos motinėlė nevadindavo, bet jo pasąmonėje buvo, kad tai yra kažkas aukšto ir gražaus. Ir kai aš perskaičiau, sužinojau dabar, kad e, sūnus apipylė benzinu ir padegė motiną. Mane sukretė, aš galvoju, kaip tie žmonės namuose kalbėjo. Jeigu, ir aš galvoju, jeigu jie būtų tas dainas dainavę, jeigu vaikai būtų girdėję, tos nuostabius deminutyvus, kažkur vis tiek man atrodo, kad jo pasąmoniai šalia motinos ar motin būdėtų kažkur motinėlė, man taip atrodo. Ir man atrodo, kad šiuo metu kas įvyksta, mes paimam, paimam reiškia, tos iš svetimos kalbos ištraukiam tokius paviršutiniškus išreiškimus ir kurie tampa panašus į tą grybą, kur ant medžio auga, žinai, tokie rauplės tokios. Ir ir tais skoliniais, svetimybėm, barbarizmai, žargonų mes pridengiam savo apstalei- apsileidimą, tokį nevalyvumą ir sąmonės tinginystę, jausmų tinginystę. Ir tinginystę jausti ir įvardinti m- mūsų realybės santyki su, su mumis. Mes sakom, pavyzdžiui, vat kalbėjom, davai, arba ten, Mhm. <laughs> okei. Come on, Okay. Come on, jo, хорошо. jo. Tai mes tuos Karočią žodžius, dažnai sako lietuvi. Karočią. Tai ir tais žodžiais, tais keliais žodžiais mes uždengiam šimtus reikšmių. Reiškia, mes skurdiname kalbą ir save. Mes nuzulinam save pasidarom kaip biliardo kamoliai. Vietoj to, Rolandai, kad mes galėtume būti, taip sakant, sublizgėti savo, savo reiškia, būties pajūtimų, sugebėjimų išreikšti, kad būtume inkrustuoti brangiais tokiais jausmais, kaip meno kūriniais, senoviniais, unikaliais o mes apsėnam su keliolika žodžių. Deja, taip, bet Vidmantė turbūt sutiksi su tokiu, jeigu apibendrint mūsų nedidelį pokalbį, kad kalba tai yra mūsų požiūriu į pačius savęs išraišką. Tai taip. Taip. Ir jeigu mes negerbėm savo kalbos, tai mes negerbėm savęs ir taip. nirko paskui stebėtis, kad mum galų gale Rolandai, ir valgyti pritrūksta. Bet mūsų valstybinės institucijos negerbė. Aš apie ką aš neką. Kai kalba per televiziją, reikia baisėtis kokie kirčiai, kaip jie, atrodo, kad tie žmonės augo dirbtinėje terpėje, neturi kalbos jausmo, tai tie žmonės yra popso kultūros tokie kūrinukai ir vertybės, kurias jie formuoja ir jie perša mums. Jie yra kaip balionėliai kažkokie. Ne, Vidmantė, mes kaip tik kalbėsim dabar su valstybinės institucijos atstovais. Dėkui tau. Davai. Ačiū, ačiū, kad atsiminėte. Ja, davai, <laughs> хорошо. Come on, come on. ok. Yeah. Pasišnekėjom, ar ne? Laimingai visiems klausytojams. Žalk kelmo požiūrį galiu kalėdą, kad regais iš šūnų vaikis kalėda. Žalk kelmo požiūrį galiu kalėdą. uune šots kalida Studijos telefonas 2333 212 Vilniuje. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Tęsime naktigonę. Dabar aš papasakosiu Jums tokią istoriją nedidelę. Užeinu šią savaitę į Seimą, pavalgyti, ten tai yra valgykla. Toje valgykloje ant sienos puikuojasi užrašas – Net nežinau, kaip įtart, nei tai mils in tempo, nei tai miles in tempo. Žiūriu, Seimo narė Vilija Abramikinė atėjo pavalgyti. Klausiu, Vilija, kas čia parašyta ant sienos? Vilija žiūri, žiūri, tai sako, gal čia žemaitiškai mils, prasme, meilus. Nu, kitaip sakant, nežinonai, kas čia per pavadinimas. Sutinku kitus, klausiu darbuotojų ten dirbančių, ką reiškia už nugaros tas pavadinimas – Niekas nežino. Niekas nežino. Bandau pats spėlioti. Žiūriu žodynę, nerandu tokių žodžių. Sutinku, šiaip jau Seime dar sutikau Jurgį Razmą. Jo klausiu, kažgi čia parašyta. Jis irgi nežinojo, bet žadėjo išsiaiškinti, žadėjo išsiaiškinti. Taigi štai. Hello. Hello. Can you speak to Mr. George Razma? Aš suprantu čia humorą, atsižvelgiant į jūsų temą, tai aš <laughs> Lietuvos radijui beveličiau lietuviškai bendrauti. Nu, žinot, aš iš Seimo ten tokie užrašai galvoju, gal jau su jumis reikia. Nors, tarp kitko, e, pats Jurgi, tengi net nežinia, kokia kalba parašyta. Tai ar jūs išsiaiškinot, ką reiškia tas užrašas? Ne, aš neįsiaiškinau, bet aš atkreipiau dėmesį kanclerių, kad e, išspręstų tą problemą. Ir e, kažkada buvo tos kavinės toks lietuviškas pavadinimas Seimo kronikos kavinė. Ir vertėtų tą, tą sugražinti, o e, Seimas ne, nebūtinai turėtų tarnauti reklaminę erdvę tai bendrovei, kuri čia teikia tas paslaugas. Tai čia dar būtų pusė bėdos, bet gal ten parašyta, kad Seimo nariai yra kokie nors blogi žmonės, pavyzdžiui, jūs ne, net nežinot. Manau, ne, ne, manau, kad čia, kadangi yra e, maitinimo bendrovė plačiai teikianti paslaugas visoje Lietuvoje, tai tai yra pavadinimas greičiausiai susijęs su, su maitinimo paslaugom ir nieko čia ypatingo tikriausiai nėra. Nu, bet matot, jūs irgi sakot žodį tikriausiai tikriausiai. Bet jūs turbūt sutiksit, kad gana, kada, gana keista, kad Lietuvos Seime yra užrašas, kurio net patys Seimo nariai nesupranta. E, matot, e, užrašų visokių būna, e, ne, ne, nebūtinai reiktų sureikšminti, bet šiaip nu, taip, šiais mes... užrašais reiktų žinoma susitvarkyti rimčiau. Tai tam, tai kritikai aš pritariu. Tai lauksim rezultatų, ar ne? reiktų laukti, nes e, kancleriui tikrai pasakiau, kad, kad tokius užrašus pasistengtų paslėpti, kur nors į tolimą kampelį. Gerai. Dėti. Jo, dėkui. Prašom. Skambinam Alio. Rimantui Dagiui dabar. Taip. E, Rimantai, o jūs žinot, kas parašyta Seimo valgyklo ant sienos? Galite išverstą užrašą? Kur užrašyta? Valgykloje, matot, ten jis jau kabo keletą metų, jūs net nežinot. Miles in tempo parašyta. Jūs... <laughs> Neatkreipiau dėmesį. Matot, jūs kasdieną ten valgot. Taip. Ir nieks nežino, ką tas užrašas reiškia. O jūs galėtumėte išverst? Nelabai ne, ne turbūt. Bet jūs, Ale... su, su, kas čia pas jūs muzika groja kažkokia pašalinė? A, čia jūs man paskambinat ne, ne visai tinkamai vietai. A, jūs... Radijo važiuoju aš. A, jūs važiuojat, tai radijus galite išjungti, aš maniau, kad jūs už mūsų, už mūsų pinigus lėbaujat kur nors. Ne, ne, ne, <laughs> ne, tu, tu, Na, bet sutikit, kad vis tiek, nu, keistoka situacija. Keletą metų yra užrašas, ir neaišku, ką reiškiantis. Matot, ne visi <laughs> valgo. Dažnai tai valgyklai. Nu kaip, nu tai vis tiek. Bet ne tam reikalas, jūs galite visiškai nevalgyti, bet iš principo jums atrodo tai normalu? matot tų užrašų įvairiausių būna ne, nepaprastai, atkreipi dėmesio tos dalykus. Ne, nu, bet tai, suprantat, kada jūs nekreipė dėmesio, tada nekreipė dėmesio ir kiti užsirašo Snow Arena druskininkose. Pradat, sniegas ja. jau jiems netinka. Atat, jeigu mūsų viešoje erdvėje vis, vis, visus užrašus kreipsi dėmesio, tai nebeliks niekam kitam. Nu, matot, čia, čia, jūs čia taip juokaujat, bet suprantat, yra nu, kažkokios ribos, tai turi būti. Vat mes kitoj daly kalbėsim apie tos pay post. Taip. I, čia jums irgi atrodo, kad tai yra normalu ir nereikia kreipti dėmesio. Vat, Aš manau, kad e, vat, šiaip ne kaip e, žmogų ir kaip žmogų, kuris e, su mokslu yra susijęs. Mane tarp terminą ir svetimybės visą laiką e, erzina. Aš manau, kad e, ir mokslė, ir visur kitur, jeigu tu nesugebi pasakyti paprastai žodžiais, tai tu silpnas mokslininkas, nesupranti, apie ką kalba. Bet, bet ir visur čia, kitur tas pats. Bet čia geriman tai ne tiek apie tai, kad tu su, pasakyti nori, kad čiagi požiūris į save, į savo kalbą. Į savigarbą savotišką čia gėrė. Taip, tai aš apie tai ir kalbu. E, aš manau, kad e, daugelį dalykų mes galime pa, paaiškinti visiškai normaliai, lietuviškai, be jokių kitokių tenai įsireiškimų. Ir, aš... ir suprantamai kiekvienam žmogui, kiekvienam lietuviui. Bet mes kartais norim pasirodyti modernus ir originalai, tada prirašom visokių užrašų. Bet nu, aš... Parodyti, kokie mes kieti. Jo, bet įdomiausia, kad <laughs> suprantat, aš taip ir, aš taip ir negaliu taip ir negaliu susiprast, ką reiškia tas užrašas. Gerai, dėkui. Turim kitą Seimo narį. Pons Algirdas Sysas, labas vakaras. Labas vakaras. Na, gal jūs išversit, ką reiškia tas užrašas valgyklų ant sienos? Koks užrašas? Pasakykit, nes aš ne, negirdžiu, negirdėjau, ką jūs kalbėjot. Ir... Seimo valgykloje jau keletą metų yra didžiulis užrašas Miles in Tempo. A, ką reiškia? Ką jis reiškia? Šitas, kad tai jums e, reikėtų skambinti... Ne, tai palaukit, e, jūs esate Seimo narys ir viršininkas be to. Tai jūsų ne, įstaigo tai, yra, tai parašyta. Tai, tai, tai yra firma, firmos pavadinimas. Tai palaukit. Seimo narius. Firmai ir, mes irgi skambinsim, bet čia mes firmos tai va. tai nieko kaltit negalim. Čia jūs pasirenkat, kaip jūs savo įstaigoje atrodo. Ne. Nu, kaip tai Matot, tai? Ne? yra įstatymas ir viešųjų pirkimų, ir pagal viešųjų pirkimų įstatymą, kas laimi, tas ir maitina. Tai Aš, maitinimas Aišku, vienas dalykas. Maitin... Nu, Be, tai... Bet užrašai, plus nežinia, ką reiškintis, o gal ten parašyta kas nors blogo, pavyzdžiui, prieš jūs, o jūs net ne, ne, nekelia tokio klausimo. Mes nekeliam, nes e, e, maitinamės dar gyvi. E, čia ne apie maistą šneka. Kitaip sakant, jums, jums tai atrodo normalu. E, na, kadangi tokie, tok, tokie buvo sukurti, sukurta įstatymo bazė, kuri leido naudoti ir svetimkunius tai lietuvių. Tai palaukit, bet tai jūs tą bazę ir kūrėt? Uh, e, Seimas tai- kūrė tą bazę įstatyminį. <laughs> Matot, Sako, e- buvo sukurti, tai, o sisas ką nieko dėta čia? A, tai matot, gali Sisas turėti visiškai kitokią nuomonę, jis nekartą jis turėjo. Taip, aš aš. Nuomonė skirtinga, bet Mm, žinot, demokratija brangiai kainuoja. Bet šiuo atveju aš e, neradau e, dar... Daug, daug, daug, dauguma O daugumai, bet jeigu jūs konkrečiai... Žinome, šitą, žinome šitos aiškinimas, bet ons Algirdai, aš skambinu skirtingiems Seimo nariams, skirtingų frakcijų. Nei vienas tai nežino, ką reiškia tas užrašas. Tai, ir niekam labai a, neskauda. Man tai tikrai neskauda. Ir jums neskauda. E, e, ateinu, pavalgau ir man... E, Suprantama įstaiga, į kurią aš einu valgyti, o ne diskutuoti apie jų pavadinimus. Taip, ir dabar jūs įsivaizduokit, ateina į Seimo valgyklą vaikai, moksleiviai, ateina į Lietuvos... Šitą lietuvių kalbą. Į... Ne, ne lietuvių kalba, partame reikalas, kad ne lietuvių kalba. Yra, kadangi šis pusmetis yra pirmininkavimo ir Seimo valgykloje lankosi ne tik Lietuvaičiai, bet ir visa <laughs> Europa. Ach, tai šitkai. Pusę, me, pusę metų meniu rašoma dviem kalbom. Ne apie meniu šneka, šneka apie tą užrašą ant sienos, kuris puikuojasi ten jau keletą užrašas, metų. Taigi sakau, tai yra firmos pavadinimas. Taip, bet jūs net nežinot, ką reiškia tas pavadinimas. Koks, Koks skirtumas, ar ne? Jūs paska... Taip, jūs paskambinkit jiem ir paklauskit. A, jums tas neturi reikšmės, supratau. Man neturi. Man jums neturi, neturi, supratau. O jums turi reikšmę, kad vadinasi šitie kioskeliai snoro buvę pay post? Ar irgi neturi reikšmės? E, nu, kaip čia jums pasakyti? Aš, aš sakau, mane galima kaltinti, kai pasižiūrit balsavimus ir pasako, ir klausėt, Algirdai, kodėl tu balsavai dėl to ar dėl to? Dabar jūs ištraukėt iš konteksto ir sakot, ne, prie ko čia kontekstas? Ir gerai. Tiesiog, kad jeigu jums yra ta... <laughs> Jums tas neturi reikšmės, supratau. Man neturi. Man jums neturi, neturi, supratau. O jums turi reikšmę, kad vadinasi šitie kioskeliai snoro buvę pay post? Ar irgi neturi reikšmės? E, nu, kaip čia jums pasakyti? Aš, aš sakau, mane galima kaltinti, kai pasižiūrit balsavimus ir pasako, ir klausėt, Algirdai, kodėl tu balsavai dėl to ar dėl to? Dabar jūs ištraukėt iš konteksto ir sakot, ne, prie ko čia konteksto? Ir gerai. Tiesiog, kad jeigu jums yra tas pats, tai tie kioskeliai taip ir bus su to užrašu. O jeigu O jeigu jums būtų ne tas pats, tai jūs kaip... Nu, tai ką, aš e, turėčiau eiti ir plėšti juos e, pavadinimus? Ne, jūs tiesiog, jūs, jūs tiesiog turėtumėt e, kaip valdžia, kaip vyriausybės formuotojai, įtakot vyriausybę, kad jinai tiesiog duotų nurodymą. Čia labai paprasta viskas. Nes Lietuvių kalbos komisija kreipėsi, jinai įgaliojimų neturi, niekas jos neklauso. Va, jūs galit kažką padaryti. Bet jums tas pats, nu supratau. Gerai, dėkui. Viso geriausio. Dėkui. Bandykim paskambinti ir šitos firmos atstovams. Jeigu jie pakels ragelį. Mes šiandieną su jais šnekėjom, aš paskambinau į firmą, atsiliepė spaudos atstovė, jinai taip pat nežinojo, ką reiškia šitas užrašas, bet sakė, kad bandys išsiaiškinti. Bet dabar, kiek suprantu, ragelio nekelia. Bet turim dar vieną Seimo narį. Labą vakarą, pons Vytaudai. Labas vakaras. Čia Vytautas Gapšys, taip? Taip aš. Nu, jūs ką tik buvęs vienas iš Seimo vadovų. Jūs irgi taip. nežinot, ką reiškia tas užrašas valgyklo ant sienos? Kuris? Nu, matot, jūs net nematėte. Miles in tempo parašyta. <laughs> O, dabar nepasakyčiau tikrai. <laughs> Reikmės. Stebėtina, jis ten kabo keletą metų. Ir aš beje atvos, nu. visus keletą metų bandau įsiaiškinti, ką jisai reiškia, taip ir nerandu žmogaus, kuris galėtų pasakyti, ką jis reiškia na tikrai nesu toks specialistas dabar kad išversčiau iš visų kalbų bet aš manau internetas visagalis šiais laikais galėtų atsakyti turbūt ir į šitą klausimą. Bet pons Vytautai, juk ne tam reikalas, jūs, čia yra jūsų namai dabar, tai yra, nu kaip pasakyt, jūs buvot tos įstaigos vadovas ir jums nesvarbu, kaip to įstaigoje yra rašoma ir kas rašoma. Man labai svarbu, tikrai galiu pažadėti, kad pasidomėsiu ir išsiaiškinsiu. Bet Pasidomėkit bent. Šitą, į šį klausimą jums atsakyti negalėčiau, tikrai. Šiandien negalit, bet iš tikrųjų man net įdomu, ką jisai reiškia tas užrašas. Gerai, pabandysim sužinot, pabandysiu tą užrašą apžiūrėti gyvai ir... Aiškiai, <laughs> jums <laughs> jis iki šiol nebuvot pastebėjęs, taip? Žinokit, e, kadangi Seime yra kelios vietos, kur galima Supratau. valgyti, tai Gerai. ne visada toj pačioj susitinkam su kolegomis, ne Gerai. visada tos pačius užrašus apžiūrim. Supratau, supratau, dėkui. Taip, e, panelė Judita iš firmos, kuri maitina Seimą ir kuriai priklauso tas pavadinimas, ragelio nekelia. E, tik pasakysiu, kad dieną, kai aš su ją kalbėjau ir prašiau išversti tą pavadinimą, <clears throat> jinai taip pat nežinojo, kaip jį išverst. Aš sakau ir jai sakiau, mes nekaltinam tos firmos niekuo. Čia man yra keista Seimo pozicija, kad jinai turi ant sienos užrašą ir jūs girdėjo, daugelis net nematė, kas ten parašyta. O paskui stebimės, kad atsiranda druskininkose Snow Arena ir panašus dalykai, arba ledai Cool. Tai jeigu Seime tokie dalykai, nes yragi toks lietuviškas posakis. Žuvis genda nuo galvos. Einam toliau. The crowds are mad for celebrations. Come on and have good recreations. The Beatles, Late Chicago, Queen, yes, Bonnie M and Haba. Labai mes mėgstam padainuot. Uh mhm. -huh. Tell me that I'm your biggest skylark. And I'm sure to give your love back. The Rolling Stones, Bichis Gusmoky, Bonnie M and Haba. Labai gražu, na, o pas mus kol kas. Gerai vyram, gerai, gerai, gerai, gerai, gerai, gerai. Geri girim geri giri geri giri geri geri Geri giri geri giri geri giri geri geri Gerim zirims geri giri geri giri geri geri Gerim zirims geri giri geri giri geri geri Uh-huh, uh-huh Hi everybody Are you having good time? No? What a bit Damn it! Put a smile on your face, you lovesick creatures! Or shall I come I do it for you? Keep smiling. Fine. Very good. Fantastic. Superb. Okei, okay. dainuojam angliškai kaip mokam. Europai sukeliam daug juoko, o gal geriau pasaulį stebint tuo, kad lėmė likimas. Tik mums ištarti be klaidų. Geriams zirams gerai, gerai, gerai, gerai, gerai, gerai. Geriams zirams gerai, gerai, gerai, gerai, gerai, gerai. Geri gerai, gerai, gerai, gerai, gerim ziriams gerai, gerai, gerai, gerai, gerai, gerai, gerim ziriams gerai, gerai, gerai, gerai, gerai, gerai. Na, o dabar visi kartu. Gerim ziriams gerai, gerai, gerai, gerai, gerai, gerai. Aš šiek tiek lėčiau, kad jūs suspėtumėt. Gerim ziriams gerai, gerai, gerai, gerai, gerai, gerai. Čia jau lengviau negu angliškai, a? Geri vyrai, gerai, gerai, gerai, gerai, gerai, gerai, gerim ziriams gerai, gerai, gerai, gerai, gerai, gerai, gerim ziriams gerai, gerai, gerai, gerai, gerai, gerai. O gerai, gerai, gerai, gerim ziriams gerai, gerai, gerai, gerai, gerai, gerai. I got it. Studijos telefonas 2333 212 Vilniuje. Naktigonė su Rolandu Paulausku. O dabar kalbėsime apie būdelės, kurios visoje Lietuvoje yra. Anksčiau ten buvo snoro bankeliai, o dabar yra mūsų pašto įstaiga ir puikuojasi užrašas PayPost. Ir vėl nesunku įsivaizduoti situaciją, kaip kokia nors moterėlė atvykusi į kokį rietavo miestelį, susimokėti mokesčius, net neįtars, kad čia yra tas Lietuvos pašto skyrius, nes tas užrašas jai visiškai svetimas ir nelabai suprantamas, kaip su tais col ledais. E, štai ką paštas oficialiai atsako į priekaištus. E, tiek Lietuvių kalbos komisijai, tiek susisiekimo ministerijai, aš pacituosiu ištrauką iš jų atsakymų. Mes dėkojame už susirūpinimą valstybinės kalbos apsauga ir užtikriname, kad Lietuvos paštas gerbė valstybinę kalbą. Maloniai prašome kreiptis, jeigu kils klausimų. Taigi štai mums klausimų kilo, bet jie kalbėtis atsisakė eteryje. O kaip jie gerbė Lietuvos kalbą, Tai mes matome, eidami pro šitos kioskelius su užrašu pay post. O dabar mes kalbinam tiesioginį viršininką šitų kioskelių. Labas vakaras. Sveiki. Mes kalbame su ponu Arijandu Šliupu. Taip. Jis yra <clears throat> susisiekimo ministerijos viceministras ir Lietuvos pašto valdybos pirmininkas. Taip, Taip teisingai pasakiau? Taip. Taip. Kaip jūs pats vertinat šitą situaciją su šitais paypost kioskeliais? Na, aš vertinu tai labai palankiai. Palankiai. Jūs manot, nes, kad čia viskas tvarkoja? Be abejo, nes mes žiūrim, mes turim atskirti du, du dalykus. Tai yra tai, kas yra, e, kaip pasakyti, prekinis ženklas, hmm. kuris tikrai bendrai žvelgiant į įmonės tikslus ir įmonės norus išeiti į tarptautinę rinką. Hmm tai iš tikrųjų kaip ir daugelis kitų pavyzdžių pasaulinių jie turi orientuotis į tarptautinį e, prekinį ženklą, kuris būtų pripažįstamas ir suprantamas ne vien tik Lietuvoje, bet ir daugelį pasaulio šalių. Tai mes turim... Supratau, reiškia, jūs čia kaip niuvas sukybos vienu žodžiu. Ne, aš manau, kad mums reiktų žiūrėti šiek tiek ne iš tos lietuviškos fobijos. Nu, suprantam, be abejo, mes pasaulio. Be abejo. Ne, mes, be abejo todėl kad mes jeigu mes turim mes norim konkuruoti ir reik reikia pripažinti kad lietuvos paštas yra jau įmonė kuri kuri e, dirba ir turi dirbti konkuruoti liberalioj rinkoj tai tada jinai turi orientuotis ir į produktus kurie būtų e, būtų konkurencingi. Tai mes paimti paprastą pavyzdį. Pons Arijandai. Palaukit, aš pabaigsiu. Taip. Jeigu mes turim žiūrėti, kad yra tokių įmonių kaip ir tokių produktų, netgi ne įmonių, kaip SMS e, kredit, kaip post 24, kur yra lygiai taip pat estiško kapitalo, valstybinio kapitalo įmonė, tai tada mes irgi, jeigu norim būti konkurencingi, tai irgi mes turėtumėm prekinius ženklus turėti, kurie yra tarptautiniai. Žiūrėkit, net šitoj situacijoje, net jeigu priimti jūsų argumentaciją, kad jūs ruošiatės užkariauti pasaulio rinką, kas skamba gana jokingai, ir tai galima rasti kompromisą, parašius lietuviškai normalų užrašą, o prekinį ženklą padėti, kad jis nelabai kristų akis ir kad žmogui, lietuviui, jūs pirmiausia dirbat Lietuvos rinkoje ir Lietuvos žmogui. Kad Lietuvos žmogui būtų aišku, kas parašyta, kur eiti. Jūs galite ne, visada, bet jūs net neieškot kompromisų. Finansinės paslaugos Yra parašyta finansinės paslaugos, greitieji kreditai, perlaidos, taip kad aš nelabai suprantu, kurioje vietoje čia yra. Suprantat, bet apie, apie, jeigu, jūs, jeigu jūs e, klausėt visą mūsų laidą, be abejo. Ne, nesiklausau. Tai va, čia jau ne vienas žmogus kalbėjo, kad e, be abejo, teisiniuose kazusuose jūs teisus. Ir jūs galite ir taip teisintis, kaip dabar teisinatės. Nes jeigu ne, jūs... Teisino, aš turiu savo nuomonę. Ne, be, apie karšneką. Pirmininkas atsakingas už tai. Taip, taip. Tarp kitko, taip. valdyba gauna algą ir nemažą turbūt, ar ne? Ne, negauna. Negauna valdyba. Nei kapeika. Taip, bet paštas yra šimtų procentų valstybinė įstaiga. Tai yra mūsų visų įmonė. Tai yra Lietuvos visuomenės nuosavybė. O jūs dabar veikdamas va taip, kaip jūs čia šnekat, jūs mano, žiūrėkit, taip, yra tokia pozicija kaip jūsų, bet mano pozicija, jūs įžeidinėjat Lietuvo žmonės, Jūs greunat kalbinę aplinką ir kai tą daro privatininkai, tai yra vienas dalykas, bet čia yra valstybės įstaiga. Jinai rodo pavyzdį visiems kitiem. Tai paskui nėra ko norėt, kad yra Snow Arena ir panašus dalykai. Jeigu valstybė toleruoja štai tokius dalykus. Beje, aš nematau problemos. Aš suprantu, jūs ir nematysit. Aš, aš žinau, kad jūs nematysit. Čia ir yra požiūrių skirtumas. Ir klausytojus aš va štai ir rekomenduoju atkreipdėmės. Yra du visiškai skirtingi požiūriai į, į, į gyvenimą, į pačių save, Ir čia mes, e, kaip sako, būkim vieningi. Mes niekada vieningi nebūsim, nes yra visiškai skirtingas supratimas. Beje, pons Arijandai. Tai labai gerai, kad yra nuomonių pluralizmas. Na, tai manau, e, kad mes gyvenam laisvoje e, Lietuvoje ir šitoje vietoje labai šaunu. Labai šaunu. Gal jūs žinot autorių šitos idėjos? Vat kas buvo sumanytoje mm, tai šitos idėjos? Įmonės, įmonės komanda. Nu, komanda, tai žinot, e, visada yra kažkas vienas, kuris sugalvoja. Mes norėtume žinoti tiesiog... O koks yra skirtumas? Yra didžiulis. Tauta turėtų žinot savo didvyrius ir tiek. Įdomu būtų žinot pavardę to žmogaus, kuris vat, sugalvojo būtent šitokią formą. Nematau šitoj vietoj jo, jokio skirtumo. Nu, be abejo, kad jūs nematau. Tai yra, tai yra įmonės, vert, įmonės prekės Gerai. ženklas. Gerai, Vienas supratom jūsų poziciją. Ir jinai turi, ir supratom. turi teisę tai daryti. Supratom jūsų poziciją. Dėkui. Taip. Prašau. O dabar kalbinam valstybinės kalbos inspekcijos viršininką Donatas Malinską. Labas vakaras. Labas vakaras. Jūs girdėjot mūsų pokalbį? Taip, aš nuo 9 valandos klausausi. Taip, tai aš suprantu, kad jūsų darbas yra beviltiškas tokia atveju. Na, aš nesiūlyčiau jums žiūrėti labai siaurai iš tą dalyką, nu, bet jeigu mes kalbame tik apie vieną prekės ženklą, arba du, arba tris, kuriuos paminėjote, tai labai aišku man kaip klausytojui yra na ir juokinga ir tamsu ir provincialu kai žmonės aiškinasi kad čia yra na tam kad galėtų išeiti į plantesnius vandenis ir taip toliau e, Šiaip visi paminėti jūsų tie e, pusiau angliški arba angliški žodžiai yra prekių ženklai mums gaila ar negaila norim ar nenorim bet turim mes pripažinti kad prekės ženklą galima registruoti bet kurioje pasaulio šalyje ir ąžuolas deja bet reklamos e, sumetimas reklamos tikslais gali būti registruotas be anosinės ačiū dievui kad lietuviai dar to neprisigalvoja kad atkreiptų dėmesį o dėl to ar valstybės įmonė tai sugalvojo ar ne valstybės šiuo atveju prekių ženklai yra vienodai traktuojami jie yra prekių ženklai bet e, lietuvos paštas aš manau tikrai galėjo surasti kitokių būdų ir e, na nereklamuoti būtent e, to nelie tų nelietuviškų žodžių puikiausiai na aš visiems sakau tokį pavyzdį kaip stikliai pirmasis kooperatyvas Lietuvoje įkurtas dar nebuvo nepriklausomybės ir dėje tą žodį ištarė ir parašo ir, ir svarbiausia, kad mūsų darbai e, parodytų, o ne vienas ar kitas žodis, e, ką mes darome. Ja, žiūrėkit, bet mes visi ir jūs dabar kalbat apie tai, kaip įtikti užsieniečiams. O šitas, kiek jos keliai yra skirti pirmiausia provincijos žmonėms, abejo, Lietuvos žmonėms. Tai aš jūs sakau, tai yra provincialu, tamsu ir jokinga. O jūs bent jau bandėt kažkaip, jūs kreipėtės į paštą. Aš suprantu, jūs gavote tą atsakymą, kurį aš pacitavau pradžioje, ar ne? Taip, žinoma ir dėl e, snow arenos lygiai taip pat yra prekės ženklas aš dabar vat dar pasitikslinau iš tiesų e, tai yra e, uždaroji akcinė bendrovė stamita ir jų prekės ženklas yra snow arena na tiesiog mes ir prieš laidą kalbėjom tai yra mūsų pačių noras nežinia įtikti kam o kai kai kurie pašnekovai sakė kad čia mes pirmininkaujame na ir valgyklos toks užrašas, tai <laughs> tas pats prekės ženklas, na ir jums juokinga, aišku, ir man e, juokinga. Tai ką padarysi? Tiek mes suprantame, mes patys save e, tiesiog skriaudžiame, e, lupame, paskui stebimės ir taip toliau. Žodžiu, nežinau, čia kas išgydys mus iš to ne, ne visavertiškumo kompleksų ar dar ką nors padarys. Tai deja, šiuo atveju na, įstatymai yra ne mūsų naudai, svarbiausia, kad mes patys na turėtume na tą jeigu ne tautinį tai bent patriotinį jausmą žodžiu tą na stuburą kokį nors kad mes esame lietuviai kad mes didžiuotumėmės ne viskuo galim didžiuotis bet e, savo valstybėje bet tuo ką turime tai mes turime didžiuotis iš tiesų Nu, kalbinė aplinka tai yra dalis žmogaus gyvenimo, dalis žmogaus teisių į savo kalbinę aplinką, argi ne taip? Tai žinoma. Įprasta kalbinė aplinka. E, kalba, žinot, yra ir radijas, ir televizija, ir laikraščiai, ir žurnalai, ir knygos, ir vadovėliai, ir dokumentai, ir teisės aktai, ir, ir pedagogų kalba, ir, ir viešų renginių kalba. Pagaliau yra šeima, kuri gali daug ką padaryti, kad e, na, ta kalba būtų gražesnė ir, ir mes visi galėtume džiaugtis. Bet e, matyti kažkas anksčiau įvyko ne taip, kad žmonės na, bėga nuo savęs, nuo savo šaknų, nuo savo prigimties ir taip toliau. Taip, apie tai ir šneka, kad bėga. Bėga nuo savęs, o nuo savęs nepabėgsi, tik būsi jokingas akise tų, kuriems tu nori įtikti, argi ne taip? Taip, ir labai keista, kai lietuviai mano, jog užsieniečiai yra, na, tokie e, atvažiuoja, atsiprašau, žodį silaiką, negali perskaityti žodžio restoranas ar, ar bistro, ar, ar kavinė, na, visada atvykęs į šalį gali pasimokyti naujų žodžių ir kaip lietuviškai tas restoranas yra pagaliau. Ne, mes manom, kad tie žmonės... Žiūrėkit, pos Donatai, bet mes, mhm. mes, mes vėl e, jaudinamės, kaip čia atrodys užsienietis. O mesgi, turi, mesgi čia gyvenam Lietuvoje. Pirmiausia, mums turi būti gerai. Tai žinoma, žinoma. <laughs> Čia... Nes tokiu atveju tai apskritai kalbėkim, nežinau kokią kalbą, kad kiekvienas užsienėtis suprastų. Tai čia, kur mes taip nueisim. Gerai. Supratau, sunkus jūsų darbas. E, iš, Nesakau, kad sunkus, bet šiuo atveju įstatymas yra įstatymas ir daug kam nepatinka, dėja, įstatymų reikia laikytis. O ne visais atvejais įstatymus e, galima e, priimti ar įstatymais apibrėžti. Ne, ir čia kažkas iš, iš mūsų pokalbio dalyvių sakė, kad ne viską galima įstatymais apibrėžti. Jeigu vidu jau jausmas yra miręs, Jeigu savigarba jau yra išnykusi, tai jokiais įstatymais tu jos neatskursi. Na, reikia džiaugtis, kad yra žmonių užtektinai, kurie e, gerbė ir savo valstybę, ir savo kalbą, ir savo tėvynę. Tikėkime, kad šitas e, skaičius auks tokių žmonių. Be abejo. Dėkui. Dėkui. Dėkui jums. Na, paštas jaučiasi nugalėjęs, nes įstatymai yra jo pusėje, bet aš norėčiau paklausti poro Arijando Šliūpo valdybos pirmininko. Kągi jis nugalėjo? Ką jis nugalėjo? Mano supratimu, jis nugalėjo save. Ir pabaigai šitos dalies. Man būtų labai įdomu išgirsti prezidentės poziciją. Nes vienas dalykas yra užsidėti tautinius rubus ir pavaikščioti porą kartų į metus. O kitas dalykas būtų padaryti nors vieną mažą konkretų darbą, jeigu jai atrodo, kad tai yra e, blogai. O jeigu jinai mano taip, kaip ponas e, Arijandas Šliupas, valdybos pirmininkas pašto, tai be abejo, jinai irgi sakys, kad čia viskas tvarkoja. O te reikėtų jai pakelt ragelį, paskambinti premjerui, o premjerui paskambinti kitam viršininkui ir ištaisyti šitą klaidą. Bet jeigu, aišku, žmonės mano, kad tai ne klaida, o būsimų didžių pergalių pagrindas, tada be abejo, belieka tik klausyti štai tokią dainą. dienai jame vietos nebūna tam, kuris kažkuo kaltas, kas mums trukdo mes jaučiam ir žinom, jaučiam dėmesį savo vardą. Tik nedrįstam akių pakelti, pasakyti nedraugas, tu man visai nebuvai tu šalia, kai reikėjo savo tikslą ir garbę atgyti. Tu plaukai pastroviui, mes prieš vėjom viską užmiršėm ir tu plaukai pastroviui, mes prieš vėjom viską užmiršėm ir. šiamirt, tu blogai pasirodai, mes prieš vėją viską užmiršėm ir... Naktigonė su Rolandu Paulausku. Kągi renkam toliau savigarbos liekanas. Dabar kita istorija, kuri ne persiniausiai atsitiko Vilniuje. Buvo Vilniuje Vaižganto aikštė. Toje aikštėje buvo liberalų būstinė, Vaižganto vienas. Dabar šita aikštė yra pervardinta Vašingtono vardu. Liberalų būstinė yra Vašingtono vienas. Mes dabar pakalbėsim su Vilniaus savivaldybės vienu iš narių, Labas vakaras. Labas vakaras. Mes kalbinam Žilviną Šilgalį. Mums būtų įdomu sužinot, kieno tai buvo sumanimas, va toks e, Vaižganto gatvę pakeisti Vašingtono gatvę. Na, matot, e, paprastai tai iš tiesų manimai neatsiranda šiaip savo. Yra tvarka savaldybė patvirtinta, yra komisija, kuri natūralu ten svarsto tuos prašymus ir e, jeigu mato, kad yra tam pagrindu, tada teikia tarybai, taryba arba pritarė, arba nepritarė ir panašiai. Tai tokių atveju arba pavadinimų keitimų kartais pasitaiko. Bet pavyzdžiui, dabar e, ateinančių tarybų trečiadienį mes turėsim vieną iš klausimų, kur e, dalis e, gatvės bus pavadinta Čikagos vardu, bet tam yra rimta priežastis, kadangi yra 20 metų sukanka, kai Vilnius yra susi, susigiminėjęs su Čikaga ir visą tą laiką, reiškia, jie bendradarbiauja. Tai kokį pavadinimą išbrauksit iš Vilnius? E, neišbrauksim ten bus nauja kiek aš žinau kiek vat šiandien kaip tik e, domėjausi tai ten e, nauja nauja gatvytė vadinama ir atitinkamai po kurio laiko Čikago atsiras Vilniaus. Supratau, tai labai gražu. Tai o negalima buvo, žiūrėkit, draugiški mainai. Taip, o nebuvo galima taip pat pasielgti ir Vašingtono atveju. Kodėl reikėjo Vaižganto vardą panaikinti? žinot aš vat ne jeigu man būtų pasakę kažkas prieš laidą kad būtent e, taip e, bus pagrindinė tema aš būčiau tikrai pasidomėjęs nes aš A jūs pasidomėkit. Mes aš, kada nors kitą kartą jums paskambinsim. Tiesiog ja, įdomu. Aš malonu pakomentuosiu, nes aš matau tik tai pusę metų, kai esu taryboje. Tai aš ja, suprantama, suprantama. Tiesiog mes neradom kito šito savivaldybės nario, tai išvykę, tai, tai dar kaip nors. Ir, tai va, ir kadangi aš nedalyvaus, aš nežinau ir kokiais motyvais ten visi šitie dalykai buvo bet aš manau kad kažkokie tai motyvai buvo galbūt irgi buvo kažkokie tai e, tarpusavio e, miestų e, nu prašau tai, tai... ar dar kažkas na bet yra gi neutralių pavadinimų kurių keitimas nesukeltų jokių emocijų Žinot, aš net nebejoju, kad tai, ką jūs, aš įsivaizduoju, šiandien laidoje gvildenat, kad natūralu, kad mūsų kalba ir tie ypatingai vietovaizdžiai, jie yra iš tikrųjų svarbus ir Ir šiaip savo be priežasties keisti jų nereikėtų. Nu, tuo labiau vaižgantė, tuo labiau tai vaižgantė. Jo, jo, be jokios abejonės, šitoje vietoje man, dabar, kai jūs sakot, man pačiam įdomu. Ir aš tikrai pasidomėsiu ir mes galėsim prie progos iš šitos temos ir pasižiūrėsim, kokie ten buvo motyvai ir kodėl šitas pakeitimas buvo padarytas. Nu, jums taip, dabar nieko nežinant, jums tai atrodo normalu? ne aš pasakysiu atvirai man tai neatrodo labai normalu e, bet aš sakau aš nežinau kokiais motyvais tai buvo padaryta žinot mes tai tada pasigilint nes aš iš tikrųjų manau kad na, mūsų ta tauta nėra tokia didelė ir, ir, ir kalbą reikia saugoti ir sveiks e, e, atkreipti dėmesį pasakyti jeigu kažkas kažko nemato galbūt žinot visko iš karto ir neį, neįmanoma pamatyti arba įvertinti bet jeigu kažkas atkreipė dėmesį ar ar kalbos inspekcija na tai iš tikrųjų reikėtų susimąstyt nes mes žinot labai greitai galim pakeist visus gatvių pavadinimus ten e, viską po kurio laiko apsižvalgysim žiū žiūrim kad visi jau angliškai kalbam ne tai suprantat nesinorėtų mes labai taip sakant esam skeptiškai nusiteikę Rusijos atžvilgiu bet šitoj vietoj mes nieko nesiskiriam nuo tų rusų kurie pasivadino vieną Maskvos rajoną Maskva City Arba švenčia, švenčia Kalašnikovo jubiliejų ir visi dainuoja Happy Birthday to you. Nu taip, yra, yra tokių. Suprata, ir kai žiūri iš šalies, į, į rusus va šitai besielgiančius, nagi juokinga. Ir, taip, ir graudu, ir juokinga, kada tokia ištisa civilizacija, kultūra ir nejaučia va šito, nejaučia, kokie jie juokingi su savo Maskva City, su Malai Paryž, Balšoj London ir panašiai, suprantate. Na. Arba kai aš e, augau Kaune, pas mus e, kaiminystėje gyveno žmonės, kurie laikė save Lenkais ir kalbėdavo puidzindo turgus kupim gaidžiukas. Suprantat, nu, mm, nu mes, mes, mes tampam panašu štai į tokius žmonės ir į tuos rusus, kurie irgi e, negerbė savęs, tiesiog nu masiškai negerbė savęs. Nu, matot, galėtų net ir dar daugiau pasakyti aišku mes natūralu mes turim tą valstybinę kalbą lietuvių bet nemažiau svarbios yra ir, ir mūsų tarmės, kurios taip pat, na, o, tai, tai mano čia... vertinimu, reiškia išlikti. Ir, tai čia jau dar kita šneka. Tai čia yra daug temų. Ta Suprantat, pon Žilvienai, tai kalbos nėra, bet mes imam, na kaip čia pasakyti, pačius ryškiausius pavyzdžius. Pačius, nu, turi būti tai- rib, nu, ribos, kažkur turi būti. Nu, jeigu vaižganta... Ir labai, gerai, ir labai gerai, kad jūs tokias problemas keliate. Ne, nu ką, nu gerai, gerai, tokiu gerai. Būdu, tokiu būdu dėmesys yra atkreipiamas. Nu, taip, suprantat. Kai vaižgantas yra nubraukiamas ir parašoma... Va... Suprantat, koks paradoksas, pons Žilvin. Mes susitarkim iš karto, na, aš tikrai nenubraukiau. Bet taip, mes tiesiog abudu paimanuokim. Mes dabar svarstam, aš manau, kad tai tikrai nėra gerai, bet aš tikrai norėčiau įsiaiškinti. Įsiaiškinkite, nu, mes kada nors jums paskambinsim ir čia e, iš tikrųjų įdomu motivacija. Bet žiūrėkit, koks įdomus paradoksas. E, jūs pamenat, buvo toks lietuviškas filmas pastatytas pagal Vaižganto apysaką Dėdės ir Dėdienės. Jis vadinosi tas prakeiktas nuolankumas. Pamenu puikiai. Tai, nu, kaip paradoksaliai čia susieina šitie dalykai, tas Vaižganto aikštės pakeitimas į Vašingtoną ir tas prakeiktas nuolankumas, tas filmas. Tiesiog stebėtini likimo vingiai, ar ne taip? Na taip, dar reikėtų atkreipti dėmesį, aišku, aš nežinau, bet aš tik tai taip pavartoju, tengi šalia, mm, šalia yra ir užsienio reikalų ministerija. Tai gal čia tam tikra prasme kažkoks signalas ar duoklė kažkam. <laughs> Nežinau, nežinau, nežinau negaliu pasakyti. Ja, bet ten yra ir mokslininkų. Yra misija, kur ten irgi yra na, įvairių mm. žmonių, tame tarp ir politikų, kurie atrinkinėja ir pateikinėja tarybą. Ir po to jau ten vyksta tas procesas pritarimo, nepritarimo yra buvo įvairiai. Buvo. Čia negali būti, kad liberalai norėjo, kad jų būstinė būtų Vašingtono gatvė, nevažgant. <laughs> Nežinau, negaliu, čia reikėtų jų klausti. Ne, čia labai panašu į liberalus Lietuvos. Ten yra, tarp kitko, dar mokslininkų namai tas gražus namas. Ir mokslininkai protestavo, nes jie atsibudo staiga gyvendami Vašingtono gatvėje. Užmygo Vaižganto, atsibudo jau Vašingtono. Bet nieks neregavo, kaip ir va, į viską nieks nereaguoja. Mes ties... Visada geriausia reaguoja dar prieš tai, kol sprendimą nepriimti. O nu, dažnai ta reakcija būna pavėluota. Tai... Mes nebegerbėm savęs tiesiog, ponžilvinai. Gerai, dėkui Jums. Bet Jūs pasiaiškikit ir kada nors pasišnekėsim. Būtinai, būtinai. Dėkui, dėkui. Dėkui. O dabar mes kalbinam poną Vidmantą Povilionį. Labas vakaras, Vidmantai. Labas vakaras. Ponas Vidmantas buvo mūsų atstovas Lenkijoje, ambasadorius Graikijoje. Ir štai, Vidmantai, klausimas tau. Sakykime, būdamas Graikijoje arba Lenkijoje, tu matei va, tokio savęs negerbimo pavyzdžius? Gal čia yra tiesiog dabar bendras reiškinys? Na, yra keletas dalykų, reiškia, yra bendroji tokia kultūra, žmonių raštingumas ir panašiai tai kai nuvažiavau į Seinus dirbti, tai pirmas užrašas, kuris krito į, į akis, tai kampiniai gatviai, <laughs> centriniai miesto gatviai, ties kampu buvo tokia maža parduotuvėlė, ant kurios buvo užrašyta hamburgerai su N <laughs> viduryje. Va, tai, tai, reiškia, irgi e, visko būna. Būna žmonių neraštingų. Aš jūsų, taip, jūsų laidos dabar klausydamas, nustebau, mane nustebino kitas dalykas neraštingi valdininkai. Jums čia atsakinėjo neraštingi valdininkai, valdininkai, kurie baigia kalbos mokslus, taip pat neraštingi, nes jie nesuvokia, kad valdininko aišku reikalas klausyti ir laikytis įstatymų, bet jis inicijuoti e, netinkamą įstatymo keitimą gali. Galite. O Seimo nariai kalba kaip irgi eiliniai valdininkai arba mušinėja jo keliais, na tada iš karto matosi, kad jie Seime nesupranta, ką jie ten veikia. Ir jie ne savo vietoje. Dėja, jie ne savo vietoje. Iš principo beveik visi kalbėjusiai <laughs> sėdi ne savo vietoje. Nes e, Seimo nariai turi sudaryti tokią aplinką, tokią atmosferą, kad tokie vadininkai, kurie čia kalbėjo, apie tai, kad jie eina į pasaulį, į Europą, kad neatsirastų tose vietose. Nu, Vidmantai, aš sunkiai, aš sunkiai įsivaizduoju, kad aukščiausioje taryboje galėjo toks užrašas kaboti, kurio nieks nesupranta, absurdas, toj pat būtume ten patvarę. Iš kitos pusės, nu, tai yra labai paprastas dalykas. Konkursas turi parodyti šito valdininko sugebėjimus ir lygį, kad jis nepaisėtų tokių absoliučiai nesąmonių, kaip šičia, kad, kad reiškia, angliškai turi būti, kad į pasaulį išeitų. <laughs> Kodėl? Prancūzai, graikui, italui? Kam angliškai reikia? Jam o... angliškai nereikia. Tai į ką mes taikome? O aš už tą ir klausiu, kai tu Graikijoje dirbai, kaip graikai, sakykim, tuos dalykus mato, kaip sprendžia? Nu, aš galiu pasakyti labai paprastai. Nes graikų apskritai giraštas toks, kad atvažiavęs neperskaitysi. Tai, matot, aš, aš graikiai e, vieną dalyką ir argumentą atradau labai puikų, kad neegzistuoja jokia tarptautinė kalba ir jokios tarptautinės rašybos normos. Jokios transkripcijos normos neegzistuoja ir neegzistuoja tarptautiniai žodžiai. O šičia mūsų net kalbininkai ir praėjus jau 23 metams po nepriklausomybės paskelbimo dar kalba apie tarptautinius žodžius. E, gal paaiškink plačiau, čia nesuprastave šitoje vietoje. Na, paprastas labai dalykas. Jeigu žodis iš kažkokios kalbos kažkokiam regione yra labiau paplitęs, jis net kiekvienoje kalboje, jeigu jis ir laikomas, kad yra paplitęs svetimžodis, taip sakant, tas kolinys, jis kiekvienoje kalboje turi savo atspalvį, turi savo e, truputėlį skirtingą prasme ir jis niekada įvairiose kalbose nereiškia to paties. Ir ta, iš kitos pusės mes tą svetimžodį pasiimam tik tam, kad siauriau apibrieštume jo reikšmę. Savoj kalboje jis paprastai būna platesnės reikšmės. Tai taip, kad <laughs> kai jūs sužinosit, reiškia, na, Graikijoje pasižiūrėkit ir jūs pamatysit, kad televizoriaus jie nežino, jie turi teleorasi, jie temperatūros nežino, kas čia visi mano, kad tarptautiniai žodžiai, jie turi termokrasiją, na, Aha. ir taip toliau, ir taip toliau. <laughs> Na, jeigu šitaip kalbėsim, negalima nepažįstant pasaulio nors važinėja mūsų žmonės dabar labai plačiai bet pagal savo labai siaurą išsilavinimą ir turbūt dėl čia yra kalti dėstytojai ir mokytojai jie nepastebi kaip pasaulis gyvena nepastebi kaip pasaulis kalba kaip jisai gerbia savo kalbas pavyzdžiui dabar čia pilna vilniuj vaikštant visur for sale parašyta for rent ar jūs įsivaizduojat aš pats turėjau užsieny nuomot patalpas ieškojau e, pirkt patalpų ar jūs įsivaizduojat kad čia atvažiavęs žmogus norintis nuomoti ar pirkti patalpas nežino ką reiškia lietuviškai nuoma arba parduodama jis pirmiausia tuos žodžius sužino antra jisai samdosi agentą ir lietuvis uždirba iš to Tai taip, tai, tai čia suprantu. dalykai, nu ką mes kalbam, aš nežinau, man atrodo, kad čia sakau, mes pamatėm visą marazmą. Dabar mes pa, išgirdom teisingiau, išgirdom. Taip. Išgirdom tokį marazmą, taip. nu, čia net ir komentuoti yra gėda normaliems žmonėms. O kita vertus, Vidmantai, Ką mes galim dabar e, pasakyti Lenkams, kurie nori savo e, rašmenų, ar ne, jeigu mes patys negerbiam savęs? Na, matot, nu, jeigu mūsų žmonės būtų truputėlį prakutę, tai jie žinotų, kad Lenkų rašmenys yra vokiški rašmenys. Na, nu, čia kita šneka, bet iš principo. Pasiėmė iš vokiečių, TZ pasiėmė iš vokiečių. Net. Na, čia, žinot, vyksta irgi diskusijos visos pro šalį. Emocijos visos pro šalį eina bet iš, iš esmės turim padaryti labai paprasti dalykai. Padaryti. Įstatymais galima viską sutvarkyti, kad ir prekės ženklas būtų lietuviškas, lietuviškos įmonės. Ne, tai visokie kompromisai įmanomi, jeigu yra valia. Taip, nėra valios ir nėra. O valios nėra iš kitos pusės dar. Reiškia, mes nesuvokiam savęs pasaulį kaip lygiaverčių žmonių. Deja, mes nelaikom taip. savo kalbos lygiavertę kitoms kalboms. Deja, taip. Nors tuo pačiu žinom, kad yra vienas seniausių kalbų žinot aš aš visgi naudojau tokį provokacinį metodą kada man nepavykdavo įrodyt žmogui kad reikia lietuviškai kalbėt ir viską lietuviškai vadint tai aš tada kaltindavau lietuvius e, nacionalizmu nu tokiu nacionalizmu kokio pasauly nėra nes pavyzdžiui mes laikom visus pasaulio piliečius taip sakant kalbančius kitom kalbom visiškais kvailiais ir manom kad jie atvažiavę jeigu pamatys kad prekybos centras vadinasi piliakalnis tai jisai nesus, nesusigaudys. Lietuvis nuvažiuoja į Egiptą, nuvažiuoja, ne, ne, ne. nuvažiuoja visur ir grįžta į viešbutį. Ir žino, kokie produktai <laughs> nusipirkti viską. Tai reiškia, mes save iškeliam taip, mes tokie protingi ir sugebam visam pasauliu orientuotis, o visi durniai tarp mūsų kalbant svetim žodžiu. Tai reiškia, visiški debilai atvažiuoja į Lietuvą, jis mano, kad, tai reiškia, pastatytas dobėjai Akropolis, kas turėtų vadintis Katopoliu. <laughs> Reiškia, iš tikrųjų reiškia viršutinį miestą pastato kaune slėnyje ir ir tuo didžiuojasi ir mano kad užsieniečiai čia labai gal ir linksmina gal ir linksmina aš manau kad atvažiuoja kitataučiai ne anglakalbiai tai juos čia labai juokina visa ta angliška aplinka kaip sakant. Be abejo. Vat apie ką ir šneka, aš visada sakau. Jūs piktina. Taip, jūs įsivaizduokit, kaip jums atrodo, nu galų galėk tie patys rusai, kada jie pas jos marčendaizeriai visokie. E, jis dabar ne masažistų vadino, o body operatorium. Ir žiūri, nu juokinga, tai juk bet mes irgi taip pat juokingai atrodom tiem atvažiavusiam. Ir be to mes visą laiką kalbam apie atvažiavusius, mes apie savegi šnekėkim. Nu, čia yra visiška teisybė. Mes nesirūpinam savim, bet iš kitos pusės, aš girdėjau čia, aiškiai, anglas tyčiojasi, pamatęs užrašą apie kažkokias mūsų ministerijos ar įstaigos, e, kur ten visi tie žodžiai, reiškia, turi tas e, šaknis jam suprantama. Jis jokiasi iš lietuvių kalbos, kada pats yra avinas ir nesuvokia, kad anglų kalboje 50 procentų tų žodžių tai yra, tai, tai, tai čia, yra paimtų iš e, latinų kalbos. Na. Tai, tai, tai tegu jis pasijokia iš savęs, o mes numokėkim, tai mokykla turi išmokyti mūsų vaikus ir žmonės atsakyti, save gerbent atsakyti visiems kitiems kitataučiam, kodėl mes viską lietuviškai darom ir lietuviškai vadinam. Taip, aš čia dar... O protingi užsieniečiai atvažiavę išmoks visus mūsų žodžius ir supras, ką, ką mes kalbam ir, ir kurie čia gyvena ir, ir susivoks aplinkoje. Taip, bet dėja, e, kaip čia pasakyti, ne visi žino, bet Vidmantas Povilionis yra politinis kalinys. Jam už nenolankumą anais laikais teko nukentėti. Ir kodėl aš tą prisiminiau? Mano supratimu, tokie patys tada tave pasodino. Ir tokie patys dabar va šiandieną šneka. E, kita tema būtų, bet e, nu, jokingi dalykai. Anais laikais bijodavo trijų spalvų sutapimo, kai kas tvorą dažydavo, valdiškai perspėdavo bijojo balto arkliuko, dabar vėlgi bijo savo tautiškumo, nes ta neinanti prekė tautiškumas. O kad nukenčia jo paties asmenybė, jau nekalbant apie jo veikų šeimos ir, ir aplinkos asmenybę, o kada žmogus yra valdininko pozicijoje, tai jis kenkia daug smarkiau kad jisai būtų tik tai siauroje aplinkėlė savo, tai sakytų... Ne, nu, bet tai velniai jo nematė. Velniai jo nematė, jo. Bet kada kalba šitoks, tai atsiprašau, nu, aš nesilaikysiu jau labai kultūros, taip sakant, ir sakysiu, avinas, nu kas daugiau, jeigu kalba žmogus kaip avinas, tai jisai toks avinas gali pridaryti daug bėdų. Jam karto, ką nori. Jisai neturi būti toje vietoje. Negali, jo nereikia įtikinėti. Taip. Jis negali būti įtikintas, jis turi būti patrauktas. Taip. Arba jam turi būti duodas konkretus nurodymas. Vat aš neveltui kreipiausi prezidentį. Būtent, būtent. Nes tautiniais rūbais pavaikščioti, tai čia galime kiekvienas nesunkiai, o nors mažą darbelį padaryti. Gražinti lietuvišką užrašą ant Lietuvos pašto institucijos. Nu, Viskas. Jeigu nesugeba susitvarkyti ir laikyti konstitucinį, laikytis konstitucinių reikalavimų, ir kada nors bando imtiniauti ten su kažkokiais vietais smulkiais vadininkėliais, Taip. O policija atsako, kad mes neimsim, nes čia ne mūsų reikalas, tegu teismas įsiaiškino, teismas tris kartus išaiškina, policija neima. Tuo tarpu, kai mes einam kovo 11 švęsti savo nepriklausomybės, tai policijos tokias minės, kad netakyti tamsu. Taip. Tai, tai aš irgi nesunku <laughs> suprasti, bet man atrodo, kad e, reikia ne tik vien kvailiai, yra ir nekvailų. Užtad aš ir pradėjau šitą dalį dainą, kasdien į karą. Deja, kasdien reikia kovoti su pačiu savo kvailumu ir savo aplinkos kvailumu. Dėkui, Vidmantai. Kol kas, studijom. Dėkui. E, baigiant šitą dalį, pasakysiu vieną sakinį. Vat jūs klauso tą laidą, vieniem aš atrodau jokingas, ir tie, kurie man pritarė, atrodo jokingi, bet kitiems atrodo kiti jokingi. Ir va tie kiti, man atrodo, kiek tarno, kiek tarnų šiandieną kalbėjo ieškančių savo šeimininko. Tai yra tarnai ir tie tarnai yra kiekvienoje epochoje ir jie visada savo ieško šeimininko. Ir štai kaip apibendrinimą šitos dalies ponas X parašė komentarą. Aš pacituosiu jį. Šitie anglėjimai tai tas pats čiubičekerio sindromas. Čia įsiterpiu, jis turiu menį buvusios laidos pavyzdį apie dainą. Paklausykit, suprasit, ką jis, turi tomi, ką jis turiu menį. Štaigi, jisai rašo, šitie anglėjimai tai tas pats čiubičekerio sindromas – kaip kam atrodo, kad tai ir yra teisybė, ta tikroji kalba. Taip anglėdami nori jaustis lygiaverčiais, nori įsiteikti, parodyti, kad jie tokie patys, o ne atsilikę sovietai iš gudžios rytų Europos. Man tai jokingi jų tokie anglėjimo bandymai, rašo ponas Iksas. Man jie taip pat jokingi ir kas įdomiausia, jie yra jokingi ir tiems užsieniečiams. Patikėkit, ir jiems jūs atrodot juokingi su savo bandymais būti nesavimi. ar čia juoktis, ar čia verti nežinai. Kas mylėta, kuo tikėta, lyg žalių lietų nulyta, ašalais vijokliai virte, o vijokliais ašalai. Kas mylėta, kuo tikėta, lyg žalių lietų nulyta, ašalais vijokliai vijokliais ažuolai. Verkės girmis pavirto, verkėmis. su Rolandu Paulausku. Taigi daug labai keistų dalykų atsimerkęs pamatai. Paskutinė dalis, bandysim apibendrinti, bet dabar paklausykim, ką klausytojas nori pasakyti. Labas vakaras. Labas vakaras. Su kuo aš Kaunas, kalbu? Kaunas, Viktorija. Noriu dar <clears throat> pasakyti, kad ta laida šiandien ypatingai gera labai ačiū už ją ir aš dar norėčiau pasakyt vieną tokią istoriją kada mecenatas e, sidrys amerikos lietuvis dovanojo vilniui vaižganto skulptūrą dykai nuostabią skulptūrą jinai buvo iš vilniaus išgrūsta mhm. nerado vietos vilniaus savivaldybė per kelis metus ieškojo, nu nėra vietos ir viskas. <laughs> Bet kažkodėl iki šiol ir cvirkai, ir salomėjai, ir tom baisiom skulptūrom, ir dar daug, daug visokiam šlamštui vietos yra. Netgi girdėjau, kad vargšė žemai ten nori išbūs, nes ten labai reikia vietos kaviniai. Taip, taip. Taigi, o nekalbant kalbant apie lietuvių kalbą, seimūnai sako europos sąjungos nariai nato nariai o juk tai yra organizacija lietuvių kalboj šitaip sakyt tiesiog baisu klausyt o kas darosi tai interneto komentaruose o kas darosi aplamai kalboj žiūrėkit kaip mes kalbą, kalbą teršiam kiek laiko buvo ta prasme kiekvienam sakiny ta prasme Dabar tai, jau sakykim, sakykim. sakykim. Pone Viktorija, suprantat, tokių dalykų be abejo yra e, daugybė, bet mes šnekam, na kaip jums pasakyti, apie na, tuos apie dalykus, savigarbą. taip, apie kurie savigarbą. peržengė jau ribas, kada valstybinės institucijos nebegerbė savo kalbos. O kas darosi su mobiliaisiais? Juk ja, tai, tai jau tingim rašyti lietuvių kalbą ja, tai. žinutės. Aš užtad ir pradėjau laidą, e, sakydamas, neverkim pas kapą narsių į draugų. Čia yra civilizacija atneša savo galybę visokių problemėlių. Bet, nu, kažkur ribos tai turi būti. Peržengtos senai tos ribos peržengtos. Tai va, apie ką aš ir šneku, apie ką. Ir kada vaižgantas yra nubraukiamas <laughs> ir vietojo rašoma Vašingtonas dėl nesuprantamų priežasčių. Tai paradoksas, tai jau čia yra tautos iš viso išniekinimo. Ir tai sostiniai, sostiniai. Taip, tai vat, būtent iš sostiniai, kada niekaip nerado vaižgantui, klausykit, vie, ne, ne vaižgantui, valančiui vietos, tas, kuris Lietuvą prašė, neprasigerkit, nebūkit maskoliai. Nebuvo vietos uždyka nuostabiai skulptūrai. Gerai, dėkui. Ja, dėkui, pana Viktorija. Ačiū Jums už laidą. Prašau. Taip, o dabar mes kalbam su psichologe Eglė Mirončikienė. Labas vakaras, pana Eglė. Labas vakaras. Žiūrėkit, man tai atrodo, kad Gyčio Paškevičiaus daina šita yra amžina. Nes tie žolai, kiekvienoje epochoje atsiranda žolų, kurie virsta vijokliais. Ar ne taip? Nu, aš manau, kad jie ir nebuvo ąžuolai, jeigu virto ah, bijok. <laughs> Nu, teisingai, teisingai, jie tik apsimetinėjo ąžuolai. Jo, jie sirgo gilių nepilnavertiškumo kompleksų, kurį norėjo kompensuoti, pavirsti ąžuolais ir tarsi jais patapo, bet vat, staiga mes viens ir pamatome, kad tai toli gražu tik vijokliai, suprantat? Tik vijokliai. Tai čia tik tai taip. Va, o šita visa istorija su šitais užrašais, na, iš esmės nematau jokio skirtumo, ar tai peipost, tai ar tai e, mergina, kuri tikėdama nenori pasidai, tapti jienę, kuri nori nu, iškraipyti pavardę. Na, e, skirtumo jokio nėra. Žiūrėkit, o Nu, turbūt čia nėra vėlgi, čia ne lietuvio įda. Tai yra pasaulio žmogaus, kurio, kuris nori visada prisitaikyti, nori būti nuolankus savo šeimininkų atžvilgių. Čia matyt, čia negalim sakyti, kad čia tik lietuvis va toks. Ne, ne, ne tik lietuvis, bet apskritai toks e, tautinis nepilnavertiškumo kompleksas yra tokia savoka. Yra. Jinai, naud, jinai mm, būdinga pavergtoms tautoms. Tikriausiai mes buvom per ilgai pavergti kad nu nei neįgavom tokio pasitikėjimo, ne, nepamilom savęs, ne, nesugebam priimti save tokiais, kokie esame. O gal čia, o gal čia veikia tam tikras e, pasamoninis toks e, jausmas, nes išliko tik tie nuolankus per istorijos vėjų visokius šėlsmus. Aš ne taip kartais pagalvoju. Na, e, ta genetinė atmintis be bijonės mus veikia. Mūsų istorija per, per nelik tragiška ir nu iš esmės tautos pasirinkta strategija išgyventi bet kokią kainą pasiteisino. Mes prisitaikėm. Nes tie, kur neprisitaikė, tų šiandieną nebėra jau. Taip, bet aplinka keičiasi, sąlygos keičiasi, o mes reaguojam taip pat, lyg būtume pavergti carinės Rusijos. Mm. Nu, bet iš tikrųjų mes esam, yra, juk okupacija gali būti ne tik va, ta fizinė prasme, jinai gali būti ir kultūrinė gali būti emocinė okupacija. Ir mes praeitoj laidoj, kai leidom tą Čiubi Čekerio dainą ir rodėm tuos bandymus visų kopijuot tą emociją, tai juk irgi jau tas žmogus yra pavergtas. Jis jau nenori būti savim, jis jau nori kopijuot va tą emociją ateinančią iš kažkur. Na, žmogus eh, gali būti visiškai laisvas, realiai. Bet jeigu jo sąmonė pavergta, jeigu jis nu, aš apie tai aš neku, jautėsi tai? vergas, nu tai, nu, tai jis ir bus to vergu. Ir mm, mes tikriausiai dar neišėjom iš tos. Matot, yra ta mm, tautinė savimonė. Žmogus tą tautinę savimonę turi jinai būti jame. Bet vat, yra žmonių, kurių, kurie lietuvybė tai reiškia tai, kad aš kalbu lietuviškai. Lietuviškai rašau kalba susikalbėjimo priemonė. O ta grinai ta lietuvybė nėra jame, jinai šalia kažkur tai. Jis niekaip nesugeba suvokti, kodėl užrašas turi būti lietuvių kalba. Čia tarp kitko, man kartais ateina toks, e, e, tokia mintis į galvą, žiūrint į Europą, kas darosi. Žiūrėkit, atvažiuoja, pavyzdžiui, į Paryžių, į tokią ištvirkimo sostinę, atvažiuoja musulmonės moteris Ir jos vaikšto su savo šitais apriedais, uždengusios veidus, ir jų neveikia tas Paryžius. Štai ką reiškia turėti savyje tą tokį tvirtą supratimą, kas tu toks esi. E, gerbti save. Ir gerbti save ir savo, savo kultūrą. Yra, mylėti save. Taip, tai yra... O, o mes, mes sergam gilių nepilnavertiškumo kompleksų. Ir vienas iš jo požymių tai yra tai, kad mes pernelyg jautrus e, kitiems ką kiti pasakys. Todėl, mhm. kai politikai mūsų sako, mūsų Europo nesupras, mes priimsim įstatymą, ką Briuselis pasakys, tai iš mhm. esmės nieko neskiriasi nuo tėtos ten Zosės, kuris sako, va jie, va jie, ką, ką, ką žmonės. Ką Zuzana pasakys už tvoros gyvenimą. pasakys. Ja. Čia skirtumo nėra. Esminio jokio skirtumo nėra. O kaip nėra. Jūs manote, ar šitie procesai plečiasi, sakykime, tas nepilnavertiškumo kompleksas, jis plečiasi, daugie žmonių apimtų? šito komplekso? Ar į kitą pusę eina reikalai? Nu, matot, iš, iš, viena vertus plečiasi, viena vertus ir žmonės, e, vis dėlto tie, kurie dabar padarė verslą, e, prasisuko, tapo verslininkais, dauguma jų yra savamoksliai ir iš tiesų iš, e, neturi pakankamo išsilavinimo. Ir, mm, va, tas, sakau, tautinės savimonės tikriausiai neturi kokią turėtų turėti mm, lietuvis. Ir visą tai mes dabar matome. Bet tas, va toks spaudimas, va tas e, akis badantis, va, tie užrašai, e, tai jie provokuoja kitą pusę, kurie tą tautinę savimonę turi, kuriems tai ne tas pas. Ir va tokia įtampa didėja. Juk jei ne tie užrašai, tai kita pusė tautinis judėjimas nu, miegotų sauramiai. Bet mes matom, kad, vat, sakykime, žmonės turinti savigarbą ir e, kuriems ne tas pats, kokia kalba kalbės mūsų anūkai, jie, jie kyla, organizuojasi, jie, nu, vat, ir e, visi įveikiai dabartiniai irgi tą rodo. Aš čia dar vieną dalyką kartais pagalvoju, e, apie migraciją šnekant. Mhm. Juk mes dabar norim būti kažkuo nesavimi, bandom būti čia kopija vakarų ir tada jaunimas, augdamas ir matydamas mūsų beviltiškus bandymus, E, kopijuoti vakarus, jis sako, aš važiuoju į, į originalą. Ką man šitoj nevykusiai kopijoje gyventi? Tai netgi, aš sakyčiau, tai prisideda emigraciją skatinant. Va toks savęs negerbimas. Ah. Nes, nu, kam, jau, kam jaunam žmogui žiūrėti mūsų tas tokius e, liūdnus bandymus būti šaldytas lyva? Jis važiuoja ten, kur yra tikra, kur tikros lyvas šiaip kiekvienas žmogus nori būti vertinas, nori būti gerbiamas. Ir kiekviena tauta e, tikriausiai norėtų būti tokia. Bet e, žinoma, jeigu tu esi lietuvis ir tu pačių, pačių lietuvių esi niekinamas, jeigu tavo kalba negerbiama, nu be bijonis, tu, tu pats savęs pradedi negerbti. Nu, apie ką aš neką. Tu pradedi geriau jaustis išvažiavęs ir, e, nu, pakeiti pavardę, tad, kad lengviau būtų ištarti kitiems. Iškraipai vardą. Taip, ir bėgi nuo savęs, bėgi nuo nu, savęs. Ir paneigi save. Ir paneigi save. Bet jūs, bet jūsgi kaip psichologė žinot, kad to padaryti neįmanoma. Tai gali save, nu kaip, apgauti. Tik apgauti, taip. Tik apgauti gali ir, nu, ar ilgam. Ar ilgam, tas dažnai grįžta labai skaudžių bumerangų, labai skaudžių grįžta. Aš čia pažįstu asmeniškai žmonių, Vienas dalykas, kada išvažiuoja vaikas dar ten iki kelių metų ir jisai e, susemesyvus to svetimo krašto, tai jis ir nesenga tą nostalgiją, bet na, jau yra įrodyta, nežinau, kiek bandymų darant, kad išvažiavus e, virš 20 metų tu niekada nebepabėgsi nuo to sociumo, kuriame išauga ir kuris suformavo tave kaip žmogų. Šiaip tai čia labai liūdna situacija ir labai liūdna, kad politikai nemato tame problemos. Tai vėlgi, vat, jūs pakalbėt su ne vienu Seimo nariu, tai, tai irgi labai parodėte, tiesiog pirštų pabėdėte, tai. kad nu, mūsų politikai irgi tos tautinės tai. savimonės nelabai Absoliučiai. turi. Jie kalba tai ko paskui laukti šių įstatymų, ko laukti, kad jie parems e, žemės nepardavimo užsieniečiams referendumą? Tai yra jokios vilties, jie, jie visiškai kitame pasaulyje gyvena. Ar ne taip? na, iš tiesų toks atotrukis akivaizdus. Akivaizdus. Ir mm, aš tai manyčiau, kad dar kaip ir visais laikais kaime, provincijoje vis dėlto ta lietuviška dvasia dar gyva. Ir at, kuo toliau nuo Vilniaus, nuo didmečių vis dėlto tokių kuriozų vis mažiau. Va tai džiugina. Deja, tai yra iš tikrųjų sostinės sindromas. Ir sakykime, jeigu kalbėt apie tą pačią Rusiją, tai daugiausia va tokių reiškinių yra būtent Maskvoje. Ten yra irgi tas, tiesiog klesti e, tas negerbimas savęs rusų tarpe ir savo kalbos. Kažkodėl tai yra sostinėm būdinga. Matytinai sutraukia tokius keistus žmonės, tokius, kurie yra linkę tarnauti visada. Aš manau, kad pasimuša e, tos e, verslus e, padaro, kaip sakyti. Ir ne tik verslai, pon, juk čia kalbėjo tai valdininkai. Jo ir valdininkai, nu prasimuša tie, žmonės kurie nu turi tikslą prasimušti karjeristai ne visi teisingai bet žmonės kurie turi didelių ambicijų bet vat vieni žmonės turi ambicijų dėl to kad jie nori kažką pakeisti kažką padaryti nuveikti gerus darbus bet labai daug žmonių kurie tiesiog trokšta įrodyti visam pasauliui kad jis šito vertas žmonės Arba tiesiog įsitaisyti gerai. Juk, ponė, ponė Eglė, žiūrėkit, nu prisiminkim, 40 metai ateina Rusija į Lietuvą. Vieni nueina kariaut, kiti pabėga į vakarus, treti nueina tarnautai naujai valdžiai. Paskui ateina vokiečiai, lygiai tas pats, vieni į miškus, o kiti nueina tarnaut vokiečiams. Ir tai be perstojų. Kiekviena nauja okupacija Lietuvoje randa savo tarnus. Na taip. Ir čia vėlgi, čia ne tik Lietuvoje. Pažiūrėkit, prisiminkim tą pačią Prancūziją. Užėmė vokiečiai Prancūziją, tuoj pat atsirado vyriausybė. Norvegijoje tas garsusis kvislingas, jau tapęs netgi bendrinių žodžių. Paskui jį sušaudė Norvegai, tarp kitko. <laughs> Taip, kad turėtų prisiminti šitie visi mūsiški likimą kvislingų. Gerai. E, dėkui, poneglė. Na, ačiū. Paimanavom, paimanavom ir tiek. Bet aš tikiuosi, kad e, vis tik tų tokių na, su tarno kompleksu žmonių yra mažuma. Tik štai kur problema, kad ta dauguma leidžia jiems, leidžia jiems elgtis nevaržomai. Ir tada tie, kurie visada linkia atver. Gerai. E, dėkui, poneglė. Na, ačiū. Paimanavom, paimanavom ir tiek. Bet aš tikiuosi, kad vis tik tų tokių na, su tarno kompleksu žmonių yra mažuma. Tik štai kur problema, kad ta dauguma leidžia jiems, leidžia jiems elgtis nevaržomai. Ir tada tie, kurie visada linkė atvert pilies vartus priešui, negaudami per e, nagus, Jie įžulėja su kiekviena diena ir tą rezultatą mes jau šiandieną matom ir girdėjom. Yra toks posakis, sako, įleis keulį į bažnyčią ant altoriaus užlips. Ir dar pabaigai. Bet aš kalbu apie tą bendrą prasmių lauko kūrimą. Bet aš šiandien jūs girdėjot. Ir kiekvienas iš jūsų galit pasirinkti. Ar jūs esame viename prasmių lauke, ar kitame. Ir vienybė šia būti negali. Jos niekada nebuvo. Vienybė yra įmanoma tik konkrečių prasmių lauke. Kada žmonės supranta, kad yra negerai rašyti nelietuviškai ant lietuvios valstybinės įstaigos. Jeigu jie šito nesupranta, e, teisingai kažkas iškalbėjusi sakė, su jais bendros kalbos niekada nebus. Jie yra tarnai savo prigimtimi ir jie visada parduos tam, kas brangiau užmokės. Taip kad tiesiog turėkit omeny šituos dalykus. Dėkui. A, turim dar, nu gerai, pabaigai žmogų dar pakalbinsim. Gerai, labą vakarą. Labas vakaras. Su kuo kalbu? Skambina Edgaras iš vakarų. Edgaras iš vakarų. Iš vakarų, ta prasme, Europos? Mm, taip, ne iš Lietuvos. Supratau. Jūs klausėt laidą? Na, dėja neturiu galimybės laidos klausyti tiesiogiai, tačiau laidos įrašas perklausau visada. Supratau, bet tai jūs negirdėjot, apie ką mes šnekam šiandien? Taip, negirdėjau, bet manau, kad tai, ką pasakysiu, visai neblogai tinka į bendrą prasmių Pasakykit. lauko kalbėjimą. Pasakykit. Jūs kalbėjote apie, e, tiksliau vienas žmogus paminėjo ir jūs jį pacitavote, atsiprašau, truputėlį skubu. Štai gerai. Ir, ir jūs jį pacitavote. Dėl muzikos. E, pasakėte. O, ir dingo pašnekovas. Na, ką darysi? Pašnekovas tolino Lietuvos. Mes baigiam šitą naktigonę. E, iki kitų susitikimų ir kurkim bendrą prasmių lauką. Jeigu ir gali kas mus išgelbėti tai tik tas, kai, jeigu mes susikursim tą prasmių lauką, nors kažkokia kritinė masė žmonių Lietuvoje. Jeigu mes šito nepadarysim, niekas mums nebepadės.